veľmi v krátkosti predstavím našich troch hostí. Ako prvá Ingrid Springrová. Dobrý večer. Dobrý večer. Ingrid Springrová založila rehabilitačné centrum RehaSpring, kde sa venuje najmä vývoju liežby ACT, alebo ak chcete, akrálna koaktivačná terapia. Potom ďalej tu máme Maroša Molnára. Maroš, dobrý večer. Dobrý večer. Maroš takisto otvoril vlastné centrum funkčného a silového tréningu MOLFIT a zaoberá sa hlavne funkčným tréningom či rekonvalescenciou a svalovou rovnováhou. A na záver tu máme boxeristu Tomi Kitkovača. Dobrý večer. Tomi je ešte stále profi boxer a okrem iného vedie svoj klub KO Box eh, v Galante, kde sa venuje výchove hlavne mladých nádených boxeristov a Momentálne si plní aj svoj sen o unikátnom centre boxu, takže sami sme zvedaví, ako to dopadne. A moderátor, vás, moderátor večera bude vás prevádzať ako tradične ponovom už doktor prírodných vied, <laughs> Vicky Bielik. Takže dobrý večer. A týmto by som aj rovno odozdal slovo a vám prejem teda príjemnú zábavu a nech sa niečo aj dozviete ešte raz príjemný dobrý večer vám želáme. Dúfam, že s nami strávite príjemný večer. No, ako Viktor povedal, tak eh, v podstate všetkých týchto troch ľudí spája tréning, ale obávam sa, že je dosť možné, že každý z nich si pod tým slovom kondičný tréning eh, predstavuje niečo iné. Eh, ako poznám Tomiho Kida, tak keď mal také tie dôležité zápasy, tak veľakrát išiel spával v podstate s vojakmi, vytváral si také nejaké tie eh, drsné podmienky a naozaj veľakrát to išlo až za hranice ľudského chápania. Tak ja by som sa na úvod spýtal Tomiho, že čo on si predstavuje pod kondičným tréningom, alebo ako vlastne vyzerá kondičný tréning z jeho podaní. Prečo, prečo práve mňa sa pýtaš? <laughs> Ale nie, ja som ešte mimo, lebo tvoj kolega ma tuto vytočil, mne zobral mikrofón, tak skoro má prvé zranenie. E, Dobre, <laughs> chcel som osadiť. Ale ne, ideme, ideme k <laughs> tej téme. E, je to, je to rozdielne. Ja, ja sa pripravujem na 12-kolový zápas, keď boxujem 12 kol, je to veľký maratón, 12x3 minúty, plus minútové pauzy, takže ja tie hodiny som vo veľkom tempe dole kolíše to a, a ja sa pripravujem 10 až 12 týždňov na, na nejaký ten zápas. Potom, potom mám pauzu, dám sa nejako dokopy a ide zase ďalší zápas. Keď mám titulový zápas, je to 12 kolový. Zas u mojich zverencov je to úplne iné, oni majú veľa zápasov, oni sú amatéri a majú 3x3 minúty, 3x2 minúty podľa vekovej kategórie, tak sú rozdelení. Takže úplne ináč sa trénuje u mňa na silu a na kondíciu a úplne iné to je u nich. U nich to spravím tak, že v decembri, keď majú voľno, spravíme také silné kondičné sústredenie, nastavíme sílu a oni už celý rok sa držia tej, v tej forme, lebo stále majú zápasy, keď, keď majú mesačne dva zápasy a stále sa trénuje, takže on, on z nich sa držia. U mňa je to úplne iné, ja naplánujem si tých 12 týždňov, 10 týždňov, rozdelím si to na, na fázy a tá prvá fáza, tá je najdôležitejšia, tu mám najradšej ináč, keď e, začínam tú kondičnú prípravu. Tedy bolo to rozdelené, že s tebou som veľakrát o tom aj aj, aj debatoval, aj som sa ťa pýtal na tvoj názor. Predtým to bolo vždy tak, že som nabehal strašne, strašne veľa kilometrov a, a tým som si tak rozťahol prúca, som si povedal, spravím si, spravím si ten základ s tými behmi. Potom som začal robiť tie schody, ktoré sme už spolu riešili, tie mi viac nakopli tú energiu a, a, a teraz to robím tak, že robím hlavne silu, a, a sílu dávam potom do tej rýchlosti. Takže bez, bez síly nemôže byť rýchlosť. Takže teraz, keď už, keď už trénujem, mám tie prvé 4 týždne alebo 3 týždne, vôbec nenatiahnem boxerské rukavice, robím veľa silových cvičení a jasne behám, ale robím hlavne silové behy, to znamená, dám si vestu, idem hore po schodoch, alebo robím veľa drepy, robím veľa drep výskokov a, a hlavne také silové veci robím. Takže nie je také, že idem a dám si 15 km, 12 km, 10 km, ale hlavne robím také silové behy, by som povedal. Tak, takto ja, ja začínam. Dobre, to znamená, že zatiaľ, čo si vravel, že v rámci tvojho tréningu stále vidíš pred sebou proste nejakého svojho supera a to znamená, že si priamo zameraný na ňoho a robíš vlastne len veci, ktoré priamo súvisia s tým boxom. Priamo súvisia s tým, aby si si zlepšil výkonnosť, či už nejakú duševnú, mentálnu, alebo samozrejme, že aj fyzickú. Lebo robíš aj nejaké také e, medzi športovcami sa volá, že smiešné pohyby. E, smiešné <laughs> pohyby myslím v tom, e, nie večer, ale samozrejme v rámci nejakých kompenzačných cvičení alebo niečo také, čo Tvrďák môže považovať, že ako, na čo mi toto je, hej, ja potrebujem naozaj odmakať, pripraviť 3 minúty, odbuchať, pauza, znova 3 minúty. Robíš aj také nejaké iné veci, ktoré priamo nemusia súvisieť s výkonom na tom, v rámci toho boxu potrebujem aj, aj vypnúť, takže nie je to len tak, že odmakám a hotovo, takže robím aj, aj, aj iné veci a troška ja, aj hlava, aj mysel musí vypnúť. Čo sa týka mojej prípravy, čo sa týka môjho súpera, ja na ňo nemyslím prvé týždne vôbec. Ja, jak som ti hovoril, ja si nenatiahnem boxerské rukavice, nemám sparingy, nemám sparing partnerov, ja hlavne budujem kondíciu, jasne myslím na ňo, že budem s ním boxovať, ale neštudujem napríklad jeho zápasy, nepozerám jeho nejaké zápasy, jak, čo budem na ňo boxovať. Ja mám strašne dlhú, dlhú prípravu, mám na to 10-12 týždňov a tým si budem ja dávať stále do hlavy, že jak budem boxovať, tedy nie. Najprv si musím spraviť tú kondíciu, tú silu a potom môžem robiť tú technickú, taktickú prípravu. Takže ja na začiatku na ňo aj nemyslím. Ja sa viem, že budem boxovať s Jožom Férom to jedno, budem s ním boxovať, ale na začiatku na ňu nemyslím, bere mi to, zbytočne mi to bere energiu. Ja sa musím dobre pripravať kondične a potom už tú kondíciu môžem dať do rýchlosti, alebo tú silu môžem dať do rýchlosti a potom môžem robiť tie taktické veci už. Pripravovať sa on udre tento úder, toto na ňu bude platiť, naštudujem si ho dôkladne a potom už len to nacvičujem, čo potrebujem. Možno Viktor myslel, eh, že či robíš také cvičenia, ja neviem, možno zamerané viac na dýchanie alebo na Fiedlo ptách. Ja by som teraz možno poprosil Maroš teba. Ja, No, ešte robím, sa vrát, no. robím, robím aj také veci, ale moc, ja mám svoje klasické a nechcem ja nejako experimentovať. Jasné, že vždy, vždy niečo nové sa naučím, rád sa naučím od, od iných, mhm. ale mám svoje a to môžem robiť v takom medzištádiu, keď, keď, keď mám také voľnejšie. A nie vtedy, keď sa už pustím, keď sa už pustím do prípravy, vtedy už nemám čas na to, aby som niečo experimentoval, nejaké nové veci. Takže ja nemám také, že na feedlopte a také nejaké E, tak si myslel, také cíky. Ja si myslím, také, že tak myslel Viktor, tak, tak, že no. niečo ako smiešné pohyby okrem klasických drepov, tlakov. E, moc, alebo... moc nie. Dobre, moc tak nie. teraz ja by som možno prešiel na Maroša, ktorý je podstate vyštudovaný tréner, atletiky, <laughs> kondičný tréner. Ja sa priznám, v 97. som nastúpil na FTVŠ do prvého ročníka, išli sme okolo plota štadionu a tam bol proste niekto, kto cvičil s nejakou uh, žltou fitbalovou loptou, vtedy sme nevedeli, že to je fitbal, to proste bola nejaká gula. My sme pozerali na ňo s údivom, že to je niečo strašne pokrokové, proste naozaj vtedy nič také nebolo. On tam niečo cvičil, nevedeli sme na čo to je, čo to je, nakoniec teda vypadlo, že to boli nejakí tenisti. Uh, za ten čas odkedy ho vlastne poznám, tak naozaj musím tu priznať, že on vždycky bol ako keby o trošku dopredu ako niekto. On naozaj stále nejakým spôsobom sa snažil niečo nosiť, nejaké pomocky. Ešte keď som bol v Národnom športovom centre, že na nejakým spôsobom stále niečo inovoval. No Maroš, ako sa ty ty nie si fyzioterapeut. Ty si kondičný trenér, aj keď máš toľko tých certifikátov, že nemám, nemám. by si uživil <laughs> samozrejme ďalších 30 samozvaných eh, víkendových kurzistov. No ale chcem sa ťa spýtať, že ako sa ty na to pozeráš, ako na ten kondičný tréning trošku možno inač ako športovec. Ako tvoj pohľad ako toho trenéra, že čo všetko tam ešte možno asi by malo byť. A potom by som poprosil Ingrid, keby to nakoniec doplnila. Tak podľa mňa ten kondičný tréning musí zahrňovať, ako povedal Tommy, nejakú tú vytrvalosť, nejakú tú silu, nejakú tú ohybnosť, flexibilitu, e, nejakú tú rýchlosť, alebo teraz tý nový názov agility, ktorá zahrňa všetky tie pohyby cez frekvenciu, zmeny smeru a tak ďalej. A podľa, to je podľa mňa také to gro kondičného tréningu ako klasického kondičného tréningu. A ďalej. Jasná vec je, že také podkapitoly toho kondičného tréningu je, ako Viktor spomínal niekedy na začiatku, nejaký ten funkčný tréning, ale samotným funkčným tréningom e, nezvyšujete svoju výkonnosť v oblasti, ja neviem, síly, vytrvalosti a, tak, a týchto iných zložiek, ale zvyšujete tú svoju vlastnú funkčnú odolnosť. A ďalej E, tento kondičný tréning v podstate sa prispôsobuje, ako to, mi hovorí na box. Ja keď mám, dáme tomu, ja neviem, futbalistov, hokejistov alebo basketbalistov, tak nejaké veci má každý ten šport spoločné, rozvoj, dajme tomu, sily, ale potom, keď prechádzate tých jednotlivej periodizácii ďalej, tak každý ten šport má nejaké odlišnosti. Či v tej silovej, či v tej rýchlostnej, či v tej vytrvalostnej zložky. A takisto Ehm, tá funkčná, ten funkčný tréning sa jemne odlišuje. Aj keď mm, si myslím, že funkčný tréning, keď sa rozobere na nejaké drobnejšie, ehm, keď Ingrid bude súhlasiť, tak v každom, každom, každom športe je dôležitá to držanie telo, tela, tá postúra každý človek má nejaké zlé návyky, ktoré si nesie, dajme tomu, buď ešte pred, počas vývinu a potom, keď sa narodí, tak od ja si myslím, že dieťa sa narodí úplne čisté. Ako náhle začne sedieť, písať, kresliť, chodiť do školy, začína si vytvárať nejaké zlé pohybové stereotypy. A každý tréning, vlastne aj ten samotný e, kondičný tréning toho športovca, keď dostanete, musíte si ho rozmeniť, aspoň ja to tak robím, na nejaké drobné. Urobíte si nejakú základnú diagnostiku a zistíte, čo vám môže obmedzovať ten e, samotný športový výkon. Lebo ja neviem, keď máte bežca, ktoré má extrémne lordotické držanie ako lordozu, e, vypučenú, vypučený zadok, jednoducho povedané, tak ten človek nikdy v živote nebude behať s krásnym ostrým kolenom. Pokiaľ mu neodstránite alebo nezminimalizujete a neurobíte nejakú svalovú rovnováhu medzi prednou, zadnou stranou alebo nezistíte, kde je problém, aby ten človek mohol zdvihnúť to koleno hore vyššie. Lebo keď raz má skrátený E, riekovú časť chrbta a oslabený hlboký stabilizačný systém, tak to koleno v živote nepotiahne hore. Alebo ho potiahne nejako cez silu, ale tým, že mu trpí len tá lumbálna časť chrbtice. Čiže každý, aspoň ja si myslím, že každý kondičný tréning alebo ten úvod tej kondičnej prípravy by mal zasahovať to, že má, zasaho- má, má obsahovať nejakú tú diagnostiku, rozmenenie, stanovenie si problému a potom si nastavíte góly, ktoré chcete u toho športovca e, vlastne zlepšiť. Takže funkčný tréning by mohlo byť niečo, čo pomôže trénovať, ako, ak si povedal, že nepomáha priamo na rozvoj kondície, tak by mohol umožniť trénovať viacej, že ten človek je menej zranený a že ten organizmus pracuje funkčnejšie? Tak to chápeme? Asi, áno, Ehm, môžeš, nie že trénovať viacej, môžeš trénovať účinnejšie. Jednotlivé pohyby sú o mnoho, majú väčšiu účinnosť. To znamená aj zapojenie jednotlivých svalov, lebo telo nepracuje v tých pohyboch samostatne, že ne, nerobíš pri behu len biceps alebo len e, flexiu a tak ďalej. Ten, je to nejaký pohybový vzorec. To znamená, že sa zapája veľké množstvo svalových skupín do toho, do toho pohybu. Konkrétne pri tom behu sa začína od palca nohy ide to v nejakom špirálnom zreťazení, e, až končí to, dajme tomu, tou rukou. A keď nastane tam niekde porušenie, niekde v tom svalom zreťazení, tak tie svaly nemôžu pracovať v tej účinnosti maximálne, ako by mohli. To znamená, keď ten, ten, e, ten pohybový vzor, čím je čistejší, tak tým pádom viem dosiahnuť väčšiu silu, väčšiu rýchlosť pri menšej námahe. Dobre, takže už sme sa posunuli trochu ďalej. No a teraz by som sa spýtal, Ingrid, lebo ty si povedal niečo, že funkčný tréning, ako nie, že by som vás chcel hneď dať do konfliktu, ale si povedal, že funkčným tréningom priamo tú kondíciu uh, nezlepšíme. Ingrid, skúsiš ty teraz, že či je to, ako, či taký ten funkčný tréning má nejaký priamy vplyv aj na zlepšenie kondície? Tak já si myslím, že určitě, a určitě nepůjdu dneska do žádných konfliktů. Já jsem si to přišla užít. <laughs> Slovenka, teda, jo, Slovenka žijící v Čechách, vrací se na Slovensko, takže já opravdu uh, si to chci užít ze vším všudy. Maroše vidím po deseti letech, s tomu jsem se seznámila teďka. A myslím si, že není důvod uh, si vytvářet nějaké násilí. Uh, vrátím se <laughs> k tomu funkčnému. Um, otázka je, co je funkční a ja bych sa možná vrátila na začátek, ako roli hrá potom i ten fyzioterapeut. E, tady spíše se můžeme bavit na úrovni, že hodně vidíme tu kvantitu, třeba, že chceme ten výkon, a já, když jsem jako začínala před 21 lety e, fyzioterapeutické praxi, tak jsem měla hrozně takovou jako tu představu přesně, že jak budu všem pomáhat a jak budu zlepšovat ty výkony. Jo. Tím si jenom říct, že e, ten fyzioterapeut vlastně potom zjistí, že e, to je ta funkce, že ho více zajímá ta funkce, ta kvalita, než úplně ta kvantita. Jo, Takže či... to, to ostré kolmo, čo Maroš povedal. E, to ostré kolmo. To, že dokáže tu pánvu podsadiť, toho, toho tak. <laughs> Jo a teďka je otázka ale, jestli to umím já vyhodnotit. To znamená, že jestli já mám tu zkušenost, vyhodnotit to ostré koleno, protože já jsem ten, který tomu mám dát tu kvalitu. Že někdo může říct, že to ostré koleno vidí, ale druhý může říct, že ho tam jako nevidí a nikomu ta lordoza vadí, někomu nevadí. A teďka jak velká vadí. Čiže e, fyziologicky anteverze pánve je norma, mírná, a teďka čím já to budu měřit. Jo, či budu to měřit nějakým inklinometrem, nějakým klisometrem, já nevím. Jo, a je otázka, jak eh, ten dotyčný si to umí jako sám uvědomit. A teďka se vrátím k ty pointě. Já třeba hodně pracuji se sportovními aerobičkami a třeba z naší stáje jako fyzioterapeutické z našeho centra vznikla Denisa Barešova, to byla po Olině Šípkové, pro Olge Šípkové, teda paní uh, mistrně světa. Jo, ale my jsme se potkali, když to jako na, úplně na začátku možná nějakého toho funkčního tréninku, kde ona sbírala spíš jako ty šestý, páté místa, ta její trenérka přišla za mnou a ptala se mě, co děláme vlastně špatně. Jo, co bychom mohli jako vylepšit. Jo? A tam si myslím, že ten fyzioterapeut má vlastně to oko pro tu kvalitu toho vylepšování. A má čas eh, by rozebrat, jak říkal i Maroš tady, toho dotyčného do těch segmentů, do ty selekce, kým vytvoří ten globál. To znamená, že jestli já mám s někomu zlepšit eh, silovou vytrvalost sportovním aerobiku, či to je aerobní sport, ale skládá se třeba ze silových prvků, což je třeba, nevím, klik, eh, dvojoporový, trojoporový, bicepsový, tricepsový, jsou tam večka, to jsou znosy, pájky. Eh, na jedné straně musím znát i tu terminologii, že jestli si mě někdo pozve jako fyzioterapeuta a já neznám ani ten sport a nemám ani tu vizualizaci, o čem je. Já jsem třeba měla v praxi sportovního hasiče. A já jsem si říkala, co já s ním budu dělat, vrcholový hasič. A já říkám, můžete mi aspoň vyjmenovat, z kterých těra těch disciplín se to jako, jako skládá. Já si neumím představit, co se tam hodnotí a vlastně jak vypadá celý ten váš pohybový proces v těch jednotlivých disciplinách. Čili to je asi eh, ta funkce nejdřív jako poznat dobře Eh, ten pohyb, všeho se skládá ta vizualizace a umět ho eh, vyhodnotit a pak samozřejmě nabídnout nějakou k tomu adekvátní kvalitu. Jo? A teďka je otázka vlastně, co je ta adekvátní kvalita prostě pro tu funkci. Takže i o to, že ten fyzioterapeut by se nemal snažit hned nějakým způsobem ho eh, dostať z laterality a hneď nejakým spôsobom ho vyrovnať, že ne. mal by skôr ne, robiť ne, to, ne, že vôbec, vôbec. snažiť ja, sa to prispôsobiť do tej ne. podvojej činnosti? To sú často, ja, ja nevím, jestli to možná označit i mýty. Tam je otázka, že dneska už ta věda opravdu si říká, i jestli takový ty e, posturálně strukturálne modely je možné ako rozklíčovat. <laughs> že co je ta asymetrie k tomu řešení, k tomu léčení, kdy je k tomu léčení a řešení. A ještě, eh, nech mě jenom Maroši, protože mě utíká ta myšlenka už. <laughs> Eh, například my, když iš, eh, jako jsme i školice centrum a někdy máme tam uh, fyzioterapeuty, odborníky a necháte jim provést nějaký uh, cvik, to je jedno z metody, jak jste vzpomínal ACT, a natáčíme je na video, tak v podstatě oni sami se diví, jakou mají tu kvalitu a v jaké kvalitě oni umí tu metodu tak to budou přenášet k tím pacientům. Takže pro mě jako základa ty kvality je a ty funkčnosti potom je rozumět rozklíčovat. Jo? A když rozklíču, tak jestli opravdu jsem rozklíčovala dobře a je to vůbec k řešení. Že vy můžete jako nahradit jako z mého pohledu, já teda nechci jmenovat ty sportovce, Mě se jevili třeba, že vůbec jako nejsou perspektivní eh, v nějaký složce a ve finále jako byli velice úspěšní, čiže tam se nedá predikovat opravdu jako toho člověka musíte poznat, no. Nehledě na to, ale říkám, že ta funk... No. Ešte, že ti skočím do, do reči, ešte ja si myslím, že je dôležité aj vek toho športovca. U starého konia, už dajme tomu, zbytočne budete riešiť mu, ja neviem, keď, no, to je jedno, keď zoberete hokejistu, ktorý hral NHL a už tam bol, ja neviem, 15 rokov a príde a on mal lordozu, lebo má lordozu, je posťahovaný, lebo je posťahovaný, mal vyhodené ramena, mal dodrbané e, bedrové klby, no tak zbytočne vy budete teraz ste cieľom mocou mu meniť, e, dostávať ho do nejakej svalovej rovnováhy, aby bol elegantne vystretý, čo v živote nebude, lebo to práve môže viesť k tomu, že toho jeho výkon bude ešte horší, ako bol predtým, nebude vedieť ani korčulo a zrazu nebude vedieť vystrel, lebo budete mu hovoriť, že musíš byť tak a tak naklonený a tak rotovať a toto zafixovať, čo on nebude vedieť. Ale ja hovorím stále, treba hľadať tú možnosť, že nezmeniť mu všetko, ale nájsť, čo je, ako hovorila Ingrid, tú najúčenejšiu vec nájsť, že toto, keď sa mu zmení, tak sa mu zlepší ten pohybový výkon. Nehovorím, že je to veľká, niekedy je to úplná hlúpo, že, že ja neviem, má, mm, mu zdvíha rebra, alebo má oslabený hlboký stabilizačný systém, a nevie to zatiahnuť, no tak to je podľa mňa vec, ktorú je možná, nepoškodí mu nejako ten športový výkon. A to mu môže len pomôcť, lebo tým pádom bude bránica pekne fungovať, získa sa oporu pre chrbticu, bla, bla, bla a zasa sa mu zlepší, dajme tomu aj to držanie tela, aj účinnosť pri, dajme, pri strele alebo pri niečom. Či? Oh. <laughs> já dávám šan, jako šanci všem. Tam je otázka toho cíle, toho, kam to někdo směřuje. Pro mě vůbec jako není důležité, jestli je, ten věk je důležitý samozřejmě, jestli já se vidím e, na úrovni olympiády, tak asi by se měl mít ten reálný cíl. Jo, ale mm, nicméně si myslím, že tam je otázka, jestli chci něco změnit v tom řízení. Jestli já jsem si vůbec uvědomoval, jak jsem to dělal, kdo mě to jako naučil a jestli to chci i předělat. Či to je otázka po mně ty fixace. Nejtěžší asi v tom funkčním tréninku je něco prefixovat že tam bych dala ten začátek, že když si někdo vybírá nějaký pohybovou, a teďka budu říkat dovednost, ne schopnost. Schopnost je spíše tím, čím se rodíme. Dovednost je to, e, co umíme opakováním prostě fixovat a umíme to několikrát za sebou perfektně prostě ukázat. Jo? Takže e, tam je jako důležité e, si uvědomit, dobře na začátek něco nafixovat, protože vrátím se znovu těm sportovním aerobičkám. Pro mě je mnohem těžší něco prefixovat, než to znova naučit od začátku. Jo, čiže to je ta funkce. A to je u těch dětí. Vrátíme se od toho začátku, protože přesně stabilizace, studie řekly, fajn, jestli děláte silový vytrvalostní trénink nebo stabilizace, víte to na stejno, mohli bychom o tom polemizovat. Ale někdy, když přijde maminka a dítě má asymetricky třeba lezení a já se jí zeptám, prosím vás, jak dlouho to dítě leze, ona mi řekne 8 týdnů, tak já se někdy ptám, zda pro mě má smysl prefixovávat osmu týdenní fixaci, když už ho radši naučím nový vzor, kterou mi třeba on ukazuje v rámci toho vyšetření. Že pro mě otázka, co prefixovávat a co nafixovávat. A má tu nejaký vplyv napríklad genetika? Lebo keď si zoberme napríklad bežcov, tak eh, niekto môžeš robiť, čo chceš a nenaučíš ho pekne behať. To isté napríklad aj s tým držaným panvy, že niekto proste geneticky naozaj tú panvu má vysadenú, jeho brat má vysadenú, jeho otec, možno starý otec a tak ďalej. Že je aj tento aspekt, ktorý treba zohľadniť? Pro mě genetika určitě na prvním místě. Tým chci jenom říct, že si dobře vybírajte partnery, s ktorým chcete mít ty děti. Tím bych začala, čiže pro mě jsou důležité ty molekuly DNA hned na začátku jo, protože e, často potom se míjí ty představy těch rodičů. Oni přinesou ty děťátka a teďka oni jsou každý z jiného těsta, ale vidí se v tom sportovci televizi. To neumím udělat třeba, jako pomoc ani někdy funkčně. <laughs> Jo, že tam jako dobrý... E, na druhé straně zase je otázka dneska už, jestli ty sportovce neumíme udělat tím, že e, to bude otázka genetiky, že se něco tam jako vloží, Eh, už na začátku toho vzniku. Čiže jestli budu chtít skokana do výšky, tak mi bude třeba ta genetika umět pomoct a vytvoří mi skokana třeba do výšky. No, <laughs> jo, že no. se budeme jako, jako rádoby vytvářet ty sportovce. Já myslím, že my se smějeme, ale ta doba třeba není úplně tak jako daleko. Jo, takže genetika pro mě určitě zásadní. Eh, v závislosti od toho, že akú štúdiu si teda prečítate, tak faktom je, že okolo tých 80-90% športovcov sa minimálne raz ročne zraní. E, tie dôsledky môžu byť rôzne, ale zranenia v podstate, Tomi, ty si boxer a ty vlastne zažívaš také dva typy zranenia. Jedno to, to priame, to kontaktné, že dostaneš nakladačku alebo a druhé také, že v rámci toho tréningu možno niečo prešvihneš a vznikne nejaký zápal alebo niečo. Kedy si bol ty naposledy zranený? skúsené zranenie som a pred hodinkou bol, <laughs> jak som myslel na teba, fakt ma niečo seklo. Ale nie, e, e, neviem, jak sa to stalo, asi ma prefúklo. E, naposledy, keď som sa pripravoval do Austrálie na zápas proti Greenovi, tak vtedy, vtedy som to prešihol. Môj šport je kontaktný šport. Dostávam údery, dávam údery a môže sa stať zranenie toho typu. Áno, môžu sa zraniť ruky, môžu sa, môžu sa zraniť nos, to je jedno. Je tam, je tam kontakt. Ale zase ďalšia vec, čo je, ja si myslím, že najhoršie je, keď e, človek sa pretrénuje a nejako sa prehodnotí a ešte ideme. Ja som mal dvoch trénerov, jeden tréner má predtým Terminátora, druhý Predátora a mysleli si, že ja som robot a oni veľmi chceli, ja som veľmi chcel a ja som bol taký hlúpy, že som nepovedal, že nie. Tak keď už prišlo prvé zranenie, menšie zranenie, tak e, aj keď som si doma poplakal, som, som povedal Dominike, že toto ma boli, toto ma boli, ale išiel som na ďalší tréning a trénovali sme ráno, trénovali sme večer, e, trénovali sme ráno toto, večer ešte toče a, a stále sme pridávali a mali sme také, že sme prišli pánovi doktorovi, e, prišli sme na kontrolu, ten povedal, že 24 hodín pauza, tak sme kúkli na seba, tréneri pozreli na seba 24, že to sú 4 tréningy, to je môžem vynechať, tak už po som šlapa ja, na bicykel. Štandardne býva týždeň, tak to je 24 hodín, dobre. No, tak u mňa povedali, <laughs> že, že, že 24. Takže my sme, my sme to prešvihli. Až do, také, do, také, do takého štádia sme došli, do, do takej fázy, že už, už telo povedalo, že nie. Bol som pretrénovaný, bol každý úder, čo som ja dával, bol som pomalý, e, bol som, úplne som bol zničený psychicky. E, telo, telo išlo ako išlo, ale ja som strácal úplne rýchlosť, strácal som chuť, mal som také, že sme prišli sem na inekcie, napíchaný som bol inekciami do, do ramena, dostal som medzistácie inekcie, založil som do auta, zobrali ma na sparingy, tam ma dobre zbili, e, naložili ma, išli sme domov, spánok psychicky som bol fakt už hotový. Snažne som chcel ten zápas a preto som povedal, že idem aj tak, idem do toho, to možno prejde a prejde a možno inekcie pomôže, možno tabletky pomôžu, možno infúzia pomôže, ale nie. Mali sme dať pauzu a možno by to pomohlo. Takže u mňa hlavne takéto ja si myslím, že, že vo, veľa, vo veľa športov, alebo že veľa športovcov prežíva to, že sa pretrénuje a vtedy príde to zranenie. Preto aj keď robíme nejaké sústredenia a už cítim tých chlapcov mojich, že dá sa im zabrať, je to ťažké, tak jeden deň dám voľno a, a vidím, aký úsmev dajú a, a dobijú sa energiou a nepríde k tomu zraneniu. Napríklad teraz som bol na jednom veľmi ťažkom tréningu a moje telo už bolo unavené, E, rob, boli sme so zápasníkmi. Lebo ja som hovoril, že to je troška zápasiť, lebo boxe je to také, že keď boxujem, keď som na nohách, neunavím sa. Ale ako náhle idem do klinču troška a troška sa popasujeme, tak sa mi unavia ruky a ťažšie sa mi boxuje. A zoberie mi to sílu a kondíciu a nemá takú rýchlosť. Tak hovorím, poďme vyskúšať troška zápasenie, nové veci, nové prostredie, nové tréningy. A fakt to bolo veľmi dobré. A na konci ešte som chcel vyskúšať veci, ešte som chcel vyskúšať, a potom som si povedal, hopa, to mi, už som unavený, príde určite zranenie. Normálne som to cítil a radšej som si sadol a povedal som, že, že stačilo. Lebo už je to telo unavené, už neviem spraviť taký rýchly krok, už neviem, neviem dávať pozor na seba, už tie svaly neposlúchajú a to je ten najväčší problém, že niekto sa precení a potom príde to zranenie. Že treba, treba rozumom, ja už tiež mám svoj vek, Takže my, čo trénujeme múzeu, my už, my už musíme troška rozumieť. A, rozumie, tak. dobre tie tenisové maroš, ty si trénoval hokejistov, tenistov, ako tam naozaj tie tréningové dávky, tie objemy sú obrovské, enormné. Vieme nejakým vhodne cieleným e, funkčným tréningom, môžeme to nazvať, pomôcť, aby tie zranenia neprišli? Tak ten funkčný tréning ti určite pomôže zminimalizovať zranenia, ale celá tá skladba tréningového mikrocyklu musí byť to v podstate závisí na, na, na skúsenosti toho trénera za tie, za tie roky, čo má nadobudné, čo má zistené, čo funguje. Napríklad, ja keď poviem za, za seba, zo svojich skúseností, e, po rokoch sa mi, som si vypracoval systém taký, že aj keď sme na sústredení, netrénujem viac ako 2,5 dňa a 2,5 dňa a 2 dní voľno alebo jeden deň voľno a znovu na sústredení, kde, kde podstate si limitovaný nejakým aj tým časom, že nemôžeš si tam dovoliť rozhadzovať a keď správne sa e, zosúľadia tie tréningové, e, tie tréningové prostriedky tak, že ja neviem, keď rozvíjam, keď rozvíjam e, tempovú vytrvalosť, tak nemôžem ísť po obede rýchlosť, ale môžem ísť iný tréning, buď pôjdem len čistú aerobnú vytrvalosť a skombinujem to s nejakými cvičeniami toho funkčného tréningu. Keď urobím silu, po obede môžem ísť pliometriu a následne môžem to vyklúsať aerobne, ale nemôžem tam šupnúť presne kontraprodukt, čo to telo uvádza do väčšej a väčšej kontraproduktivity, že to, čo chcem doceliť, tak nedocielim. Ja napríklad celý, celý čas sa držím jednej, jednej zásady, že Sport, vrcholový športovec je vrcholový preto, že trénuje na hranici, niekde na tom, na tom vrchole. Dobrý tréner to dokáže ukontrolovať, <laughs> že variluješ, balancuješ tam na tej hrane. Stalo sa aj mne, že som koľkokrát prepadol do tej druhej strany, ale to je len otázka toho trénera, že teraz si zhodnotí, že boha, tak teraz som to pokašľal a povedať chalan, tak sorry chalani, vypadá to, že ste zatavený jemnúčko, musíme to trošku zmeniť, neustriehli sme to, ale keď to, keď to pretrénovanie, keď, keď to je únava a nie pretrénovanie, tak sa vie z toho relatívne dostať docela rýchlo. Možno týždeň, týždeň e, ľahkého tréningu, potom pomôcť, a za 2-3 týždne môže znovu pokračovať. Ale keď to pretočíš, ako Tony hovorí, že to pretočil, tak tam to trvá niekedy možno aj 2 mesiace a potom sa začínaš nejako zdvíhať. To vlastne oni nikdy ani nevráti. Ne, ani už, už je sezóna prdeli. No, my sme sa tu dostali ale teraz e, trošku k dvom takým veciam, že na jednej strane je tá fyziológia a tá funkčnosť a tak ďalej. A už sme trošku zabrli aj do psychológie. Aj to, čo to vlastne Jasne. vravel, že e, tie zranenia prichádzali s tým, že už aj tá hlava mala psychicky toho dosť, psychicky únavy, nebavil tréning. Ingrid, ste vy prepojení cez psychológiu alebo robíte čisto len tú, tú, tú funkčnú časť toho organizmu? Že nakoľko ten fyzioterapeut pracuje aj s tou, s tou psychológiou, že nakoľko je dôležité vôbec, aby aj ten športovec nejakým spôsobom pracoval. Lebo asi, ja predpokladám, že ak aj niekto bude mať nejakú zostavu cvičení a bude to brať ako funkčný tréning, tak v prípade, že to nebude robiť s nejakým asi precítením, alebo bude tomu veriť a bude naozaj to v súlade, ako Maroš povedal, že to asi fungovať nebude. Bude? Tak e, presne si to povedali ty. Ja si myslím, že tie emócie zase další, ako na prvom mieste psychológia, pro mňa na prvom mieste robiť to, čo ma baví. Takže ten šport e, by som mala robiť ten, ktorý ma baví. A si mňa už prestáva baviť, tak presne ako vravala to mi, tak už je to signál, že niečo je špatne. A mala by som si dať pauzu. A to nie je asi nebežné, že i tí vrcholoví športovci sa vracajú po nejaký pauze znova. Je ona e, eh, ako rádoby do toho závodného procesu. E, tá psychológia je, ako ten fyzioterapeut je pořád ten psychológ a e, eh, ako ja budu zase mluviť za naše centrum, za moje centrum. Um, sú tam dve otázky vždycky. Ehm, v našom centru asi sa nebojím, sa, pretože tým, že je človek i majiteľ a vlastne nejaké pravidla udáva, tak uh, určite v našom centru je otvorenosť. To znamená, že my nemusím ohledňovať jiný systémy um, legislativné. Jednoduše řečeno, že já se můžu na rovinu ptát toho sportovce, uh, kde se vidí uh, otevřené otázky, jestli to ještě baví, jo, a to je ta psychologie, jo. Eh, často jsou to takové vyhybavé odpovede a už na tých je potom i vidět, že více tlačí rodiče, více chce třeba i ten trenér a více je motivace pro něj to okolí, než on sám. Takže určitě ta psychologie prostě z, mý, jako z mýho pohledu na prvním místě. A projeví se to i tím, že ta neurofyziologie my neumíme úplně změřit, Eh, kolik jako ty psychiky kape do toho mozku. Čiže, jak jsem říkala... Prepač, lebo teraz už odpovedať vlastně na otázku, čo je dobré. Ano. Pokraču, prosím. Že nevieme to vlastne zmerať. Lebo otázka tu je jedna otázka, že ako zistím vhodnú dobu odpočinku pri pretrenovaní. Že ako viem, že či týždeň dost, alebo že či... Eh, tak ono se jako obecně říká, že je to ta svalová horečka někdy. Jo, možná, že to je takový ten bazální ukazatel, malinko ma môže doplniť i Maroš, i Tomi, že v podstatě jako ten člověk by se neměl cítit po tom tréninku nějak eh, unavený, alebo když je tak do dvou, tří dní, by měl být znovu jako trošku fit. Takže to môže byť známka nějaké pretrenovanosti. Čiže my v tréningu rozoznávame dva také pojmy základné a to je, že prepetie, pretrenovanie. To prepetie to je to, že sa cíti športovec unavený a keď si dá nejaký oraz, ako my hovoríme v tréningu, že dáme tomu nejakých 5-7 dní, tak v podstate po tých 7 dňoch odpočinku už sa vráti naozaj do plného tréningu a cíti sa dobre. V prípade, že je pretrenovaný, aj keď si dá týždeň oraz, už nevráti sa, pretože tam dá sa povedať, že ten tok tých signálov, tá centrálna nervová sústava proste nepracuje a on môže byť doplnený energeticky, môže byť rehydratovaný, môže mať v sebe niekoľko kil kreatínu, proste nedostane sa. Hm, to je otázka, no, že niekedy je to naozaj proste ťažko povedať, že aký je ten optimálny vzorec, lebo samozrejme, že druhá vec je to, že ak je športovec, ktorý má nízku úroveň kondície, tak sa pretrenuje rýchlejšie. To znamená, že ak niekto 30 rokov nič nerobil a začne teraz niečo robiť, tak samozrejme, že voči tomu pretrenovaniu asi je nachylnejší ako športovec, ktorý je zvyknutý 10 rokov trénovať 20 hodín týždenne. Áno, k tomu systému, ja neviem, to je 6 dní tréning plus 1 deň voľna. Ja neviem, ja osobne nie, ja mám radšej 2 dní voľna ako jeden deň, lebo za jeden deň si myslím, že ten, keď 6 dní mákaš jak prasa, tak. že na plné bomby, tak jeden deň si nes, nemáš šancu odísť, aspoň ja si myslím ale pokiaľ 6 dní, keď rátame deň, že 20 minút klusu, stretching. Na druhý deň zasa tréning, brúško, stretching. Tak potom môžeš trénovať 6 plus 1. No teraz ale, že no, zoberme si napríklad Tour de France, kde majú po sebe vlastne 3 týždne idú etapy a oni v rámci toho dňa, akože voľna, idú vyjazdiť. Že aby sme si možno zadefinovali to, že deň voľna, to nemusí byť to, že celý deň leží na hotelovej izbe, ne? môže tam byť vlastne zahrnutý funkčný tréning alebo niečo iné? No, ale keď voľno je voľno. Ja, ja hovorím, aktívny odpočinok je aktívny odpočinok, voľno je voľno. Voľno Čiže je, voľno takto si si sadnem a, a deň, salám banán. Aspoň pre mňa je, tá, ja to, toto je pre mňa voľno. Keď niekomu poviem, že 2 dní voľna, keď 5 dní makáme, že je v takom preťažení, tak mu poviem väčšinou, že sobotu, keď máš chuť, chod sa ľahko prekluskať, úplne, že ťapy, ťapy, ťapušky. Lahučko, 20, maximálne 30 minút. Môžeš urobiť myofasciálny stretching, vyrolkovať sa, super. A deň aj pol máš voľno. V podstate sú to dva dní voľna, z toho je pol dňa, alebo pol dňa aktívny odpočinok, aktívna regenerácia. To je super. A jeden aj pol dňa, lebo ja osobne si myslím, že aj keď e, chalani trénujú, a sa trénuje fakt, že tenisti, dajme tomu, že má uh, tenis, najväčšej onej, tenis, kondička, tenis, niekedy kondička, ale väčšinou to ďalšia je e, voľnejšia, tak a ideš jeden deň, druhý deň, tretí deň je len pol dňa, pol dňa voľno, tak je ako, a ideš ďalšie znovu takto isto, tak je to dosť soda. A ja mám rád e, spoluprácu, aj preto aj u, u mňa je spolupráca s fyzio, aj keď ideme na sústredenie, mám rád, keď ide aj fyzio aj ide aj masér, lebo vtedy, keď máme, dajme tomu teraz, aj keď sme boli s tenistami e, zime na sústredení, tak sa začínalo, dajme tomu, ráno, rá, nie, dajme tomu, ráno sme začínali klusom, lahučkým yoga. Raňajky, prvý tréning. Rozcvičku jedného tréningu som urobil ja, plus svoj tréning, rozcvičku druhej skupiny, lebo sme boli rozdelení na skupiny, urobila fyzio, kde sme sa doktora sa zapojila presne časťami funkčného tréningu. Prišli mi na hlavnú časť, jedna skončila, ukončila to s fyzio. druhá skupina ukončila so mňou obed, spánok, ďalšia fáza, skončil sa tréning. Jedni išli na bazén, išli so mňou robiť v podstate aktívnu regeneráciu, jedni išli na masáž, jedni išli na fyzio. A to si opakoval dva dní. V podstate toto isté bolo dva dní, akorátne ten tretí deň bol len pol dňa a pol dňa bolo voľno, ale fyzio a regenerácia išla. Tedy si môžeš dovoliť šiahnuť tým športovcom na dno. Aspoň e, my sme tak tren, aspoň ja to tak robím. Lebo máš zabezpečenú, není to jedna ku jednej, ale sa približuješ aspoň trošku, keď zarátáš keď 30-40 e, minút jogy, zarátáš e, hodinové fyzio, zarátáš. E, funkčný tréning, čo hovorím, že v podstate je to korekčné cvičenia, nejaké nápravné, nejaká propriecepcia, propriecepcívny tréning pred hlavnou časťou, čo, za, čo pokladám za ako kvázi e, nie tréning, ale skoro ako regeneračná, nie je to ako čisto, že regeneračná by som to nepovedal, tak to povedal, tak skoro je to jedna ku jednej tréning a tá časť, kedy dávaš dokopy to telo aspoň mne sa to osvedčilo a myslím si, že sme dokázali otrénovať veľké množstvo a potom, keď sa vráti, stačia dva dní voľno a môžeš nabehnúť zasa pozvoľňa do maximálnej záťaže a nestalo sa mi, že by bol niekto tak pretrénovaný, že sme potom museli e, že vypustiť. Jasná vec, že počas toho celého tréningového procesu ty komunikuješ s daným atletom, že keď máš už víc dospelého človeka, tak on ti povie, že coachi, tak vieš čo, dneska som, dám len klusy, hovorím, OK, keď to cítiš, že máš dať klus, daj klus. Je to na tebe, ten dospelý. Horšie je to s deťmi, kde, ale ten tréning u detí nie je takto obťažný, alebo mládeže, ako je u vrcholového športovca. Uh, dobre. Ja si myslím, Áno? Ja som si <laughs> Ja si myslím za, že, že ja pracujem s tými mojimi zverencami, ktorí sú reprezentanti Slovenska a sú majstri Slovenska, sú úspešní e, boxéri. A ja to tak verím, že veľká je tá psychická únava horšia ako fyzická a psychicky sú chlapci unavení a ja po každom tréningu berme taký týždeň, áno. Pondelok máme ráno, ráno beh, dáme im sily, odpálené nohy, dáme nejaký, nejaké schody, už cúvajú dole, ideme na obed, už cúvajú dole po schodoch, sú odpálení. Po obede dáme ďalší tréning, zase im dám zabrať, ale po každom tréningu, alebo je to hlavne večer, ich motivujem, rozprávame sa, meditujeme, bavíme sa. Pripravím ich, pripravím ich na ďalší tréning, e, vysvetlím im to, že to robia hlavne pre seba, aký máme cieľ a stále, stále pozitívne veci im dávam, vždy ich aj nejako pochválim, s tým, že ich naštartujem tak, že idú do, idú do postele s tým si lahnúť, že fú, dneska som bol aký dobrý tréner, spokojný a zajtra ideme na to, aké to bude dobré. Nie, že tým, že zabitý som ledva chodím, lahnem do postele, dojedz mi prosím ťa pohár vody, lebo ledva sa postavím ale sú tak zabití. Na druhý deň ideme zase na to, dáme zase jeden tréning, druhý tréning. Počas toho tréningu ich viem motivovať, lebo viem, že kde majú hranicu, kde už vypne telo a povie, že už nevládzem, už, už mi stačilo a už... A hlavne Telo by ešte išlo, ale túto hlava e, misia vypne. A v boxe to je tiež najhoršie, v každom športe, ale hlavne v boxe. Bo keď umre, umre hlava, keď už hlava nepustí, tak telo, telo vypne. A... Takže mnohokrát vybiaš klin klinom, že je unavený z tréningu a potom dáš mu nejaký iný stimul, ktorý tú centrálnu nervovú sústavu trošku naštartuje, že zase Jasne, tam prúdia ja, signály? Ja veľakrát chlapcom napríklad robíme schody, áno, ideme na skokanský mostík a ideme trojminútové schody. Ja robím tak 3 minúty hore, dole, hore, dole, zabijak. Už chlapci odpálení. Oni robili tak, čo som sa od teba naučil, teraz sme to robili 45 sekúnd hore, 3 minúty dole. Pamätáš sa, ty si ma to učil. Takže, <laughs> áno, robíme to. Takže Vybehnú hore, idú dole. Vybehnú hore, idú dole. majú štvrté kolo. Chlapci, nie je na to misia, že mám 3 minúty na to, aby som sa dal dokopy. Oni boxujú 3 minúty, minúta pauza. Len minútu pauzu majú na to, aby sa dali dokopy. To znamená, tepovú frekvenciu majú okolo 200, 210, to jedno. Sadne do rohu, hotový je. A ja ho za minútu musím dať dokopy s tým, že postaví sa a ide. A, a tuto má 3 minúty. A keď on lahne, to je tá psychológia, hovorím, on lahne na, na zem alebo zohne sa a hotový, že ešte koľko, 12 hovoril tréner, ešte mám 8 a nie to myslí, že mám 3 minúty na to, aby som sa dal dokopy, ale na to, že ešte koľko. Takže tieto veci sa im snažím, alebo mám chlapca, ktorý odboxuje prvé kolo fantasticky, druhé kolo fantasticky, ale tretie kolo už nevie, že už veľakrát to zdá, hlave to vzdá, ináč by vedel. Ja som mu hovoril, že napríklad behli sme, išli sme po schodoch, hovorím, Paťo, vybehni, všetci pôjdu za tebou, pokiaľ vládzeš. Behal, behal, behal, behal zas, za, zastavil, zakričal som, zasa pridal, zasa za, zastavil, zasa, zasa som zakričal, trikrát zastavil. A som potom na konci povedal, vidíš, vybohol si úplne hore, ale trikrát som, ti musel, som ťa musel naštartovať. Takže tvoja hlava, hlavička vypla a ty si ešte, ešte mohol, mohol, mohol. Je to na tebe, jak sa ty brániš. A nie si, si fantasticky, si vyšiel hore. A potom sme, aha, e, spravili som aj také, že mali sme e, boli unavení, mali odpo- už cúvali po schodoch dole. A, a ja som hovoril, dobre, posledné kolo jedete za mnou. To bolo teraz na sústení v januári. Posledné kolo jedete so mnou na, hovorím, to si predstavte, že teraz sme na Štupskom, ja vybehnem až na Donovali, hovorím, lebo ja som veľmi dobrý na tom. Všetci boli hotoví, že ale musíte ísť za mnou. A potom na konci, keď sa zastavíme, zakričíme a všetci nebudete takto dole, hovorím, lebo rozhodca vás vidí. Všetci vystretí, musíte byť dobrí herci, všetko je v poriadku, som, som zdravý, lebo bude vyrovnaný zápas a pozrie sa na teba, pozrie sa na super, ty takto ležíš a druhý je tip-top a dám jemu. Aj keď si mohol byť lepší. Takže musí byť dobrý herec. Ja viem, viem 12 kôl za, zafilmovať veľmi. A, a už prvom Videli sme. Mám, prvom kore mám oči do X. A, a fakt musíš byť dobrý herec. Super nemôže cítiť z teba nikto, že si unavený, lebo dostane ešte druhý dých a ide po tebe. A som povedal, dobre, a teraz ideme, idete za mnou a hovorím, vybehneme úplne hore a možno až, až dole, a na ďalší kopec, hovorím, je to jedno, ja som našlapaný, ideme. Pozrie chlapci na mňa, je, tento tréner sa zbláznil. Hovorím, pôjdeme. A potom na konci, nechcem, aby ste odpadli, všetci zakričíte, podáme si ruke, budeme sa tešiť, že sme zvládli tréning, lebo toto je posledné kolo. A pustí som, že pripravený, všetci, o, pripravený. Hovorím, pripravený, tak zakričali, pripravený a začal som šprintovať po schodoch. Spali som možno 8-10 schodov, zastavil som sa a hovorím, a koniec. A všetci nechápali a podával som im ruku a hovorím, že koniec tréningu. A oni všetci pozerali a hovorím, vidíte, aké to je. Boxujete posledné kolo trojminútové, ktoré môže, kontaktný šport robíme. Môže ho streliť, chlapec zaspí a trvá to 10 sekúnd. A hovorím, takto je to vo vašej hlave. Ty sa vypneš, že budeš na to myslieť, že ja ešte ma čaká ďalšie kolo, ešte 3 minúty a unaví s tým svoje telo. Nie na to, že sa teší, že ešte to musí zvať. Hlava unaví telo. Ja som žikovný za dobre, dobre si povedal, dobre. A boxie. <laughs> No dobre, takže teraz sme vlastne... Áno, toto, čo si ty rozprával, to je taká kvázi psychologická odolnosť a potlačenie fyziologické bolesti, hej, ktorá súvisí s tým, že Dáme Ale s tým tomu... si privolá, že zranenie, lebo no, mám boxerov. A to chcem, že teraz, aby sme to nejakým spôsobom, Ingrid, vlastne oddelili, že čo je to, keď ráno sa stanem a ťahá ma hamstring a není to svalovica, ale je to niečo, čo ma proste irituje a akým spôsobom by som mal postupovať. Čo mám stať, dať si uh, rúžovú tabletku, zapiť to, počkať uh, do pobede a pobede v podstate môžem ísť znova. Uh, alebo mám hneď vyhľadať uh, nejakú lekárskú pomoc, ktorá mi tam môže niečo pichnúť. Alebo možno, že nejaký iný prístup v rámci komplexnosti, že možno, že to ťaha síce hamstring, ale možno, že to je niekde z inej oblasti. Skúsme trošičku ešte o tom, že lebo toto asi veľa ľudí zaujíma, že no, ťahám achilovka, boli ma pod kolonom, že čo je to prvotné, že čo by som mal spraviť, že stačí, že dám si 5 dní najprv pauzu, hej, konzervatívna liečba a počkám, čo ďalej? Tak je tam otázka, jestli to poprvé. <laughs> Nebo je to vícekrát, že já to už jenom potlačuju a už se to stává jako chronické, že eh, jako rádo by prehlížim ty signály, že ehm, chodím trénovat, vrátím se a už mě tam jako pobolívá trošku ta chylovka, už mě pobolívají trochu ty záda, ale vždycky čekám, jestli to jako odezní. Jo, čiže pro mě je to vždycky jako, jestli to je fakt akutní, jo, ta akutní bolest většinou je ostrá, presně lokalizovaná, jo, ta chronická je spíše taková jako tupější, hůře lokalizovaná třeba. Jo, čiže je to otázka, jestli opravdu jako, jaký typ je to bolesti, No a pak už je to pro mě otázka, jestli to je v měkkých tkáních, eh, což se asi tady bavíme, že přesně to achilovka nebo to hamstring, upona teďka, kde jestli spíše prdela, jak oni říkají, jo, udělala jsem se, rozšvihávala jsem se, třeba vrátím se k těm aerobičkám. Takže či jsou to svaly šlachy? Ano, svaly šlachy, přesně tak, jo. A pak bych testovala že ako človek by si měla se uvědomit, že by měl dělat diagnostiku a nejvíc asi nejzávažnější e, zranění, jako nevím, jestli zranění, takhle to nazvali, jestli ten dotyčný je zraněný, protože tady je to taková modelová situace, ale e, když my testujeme třeba, e, jestli je poraněný šlacha nebo sval, tak to testujeme v rámci kontrakcí, že jestli mě nebolí izometrie, jestli mě nebolí koncentrická kontrakce nebo excentrická. Takže už jestli mě to bolí u izometrii, tak je něco špatně. Jo, jestli mi to neboli u, zemetri, neboli u izometrie, ale boli o koncentrice, tak je to více špatně. <laughs> jo? A jestli mi to prostě boli uše kontrakce, je to úplně špatně. Jo? Takže asi by si měla uvědomit prostě, proč ten sval používám a jestli prostě mě to bolí u každého prostě jako aktivity toho svalu, tak něco i u ty šlachy prostě je špatně. A pak už bych to měla jít řešit. Jo? A teďka jak to řešit, se ptáme. Jo? Zase, jestli ten dotyčný to uřešil, jo, anebo jde to poprvé řešit, jo? a jestli já budu kompetentní na tomu to prostě vyřešit. Eh. To je znamená pro mě jako diagnostika základ. Budu se ptát určitě anamnestický, akutní, chronický, jestli teď nebo už to měl. Jo. Eh, určitě bych chtěla i nějakou objektivizačné metody, to znamená aspoň mít eh, představu nějaký rengen, MRI, že to by byl ideální stav, ale nepotřebuji jako fyzioterapeut, nepotřebuji, že přesně, jestli se bavíme tady, že jsem dobrý fyzioterapeut, tak to poznám z ty funkce, že si ho nechám udělat pohyby, který dělá, ve kterých cítí tu bolest a začnu to řešit. Jo? Dobre, takže... Ale teďka přesně, jak to řešit, jo? <laughs> No najprv takto, ty... najprv ten športec bojuje s tým, že za kým má ísť. Má no ísť za fyzioterapeutom, za ortopedom alebo za traumatologom. Za kým by mal ísť? To jsou, áno, to sú správné určitě e, úplně reálné úvahy a nejčastější úvahy přesně za kým on to má řešit a zase jaké je moje kompetence. Jo, a toho bych se zase bála já, protože já si můžu říct, že fun, je, je to asi funkční, ale co když to je parciálně natrnutý, co když já to prostě špatně akorát robí z diagnostiku i funkčně. Řeknou, je to nic vážného, choďte si dneska na trénink, se to tam úplně utrhne třeba a bude to na mě, že já jsem to rozhodla. Že já bych respektovala jako pořád takovou tu legislativu jo, toho postupu, že jestli opravdu je to akutní stav, eh, neustupuje bolest u každé kontrakce, bolest u pohybu, tak asi bych to řešila i s eh, tou vygravizačnou jako metodou. Jo. Ale můžeme doplnit. <laughs> Ja by som ešte prečítal nejaké také teda ano. otázky, ktoré majú najväčší rating, aj keď vám poviem pravdu, že už ledva na to vidím. Pomôže ma. spomínali ste hlavu. Boli ma rameno, napríklad 6 mesiacov, alebo chrbát. môže to byť v hlave, myslím na to každý deň. Je to reálny problém, alebo len problém v hlave? Takže bavíme sa o hlave. <laughs> ne, ja si myslím, že se bavíme o tom chrbáte. To je úplne... Áno, a je to aj rameno a Teraz je otázka, zrovna tady bych si dovolila jako fyzio to dobré oddiagnostikované, protože na to máme třeba i koncept McKenzieho, prostě, který je mechanická diagnostika, uměli bychom to i přes aktivační diagnostiku, takže já si myslím, že jsou ty příznaky. Jestli ho to bolí jenom v páteři, je, u jakého pohybu, jestli s opakováním pohybu je bolest větší nebo se zmenšuje, jo, jestli to někam vystřeluje, když to vystřeluje, kam to až vystřeluje, jestli opakovaný pohyb, se to vrací zpátky do ty páteře, nebo naopak se to zhoršuje, jo, více do prstu třeba na ruce. Že tam si myslím, že ten fyzioterapeut si to velice dobře diagnostikuje a často ani nepotřebuje nějaké objektivizačné metody. To si už jenom potvrdí to, co si odiagnostikuje. Ale a tam je teďka to ale, my nespomínáme tady moc ty uh, studie. Uh, dokázalo se, myslím, že se právě ty posturálně strukturální modely se říká, že prostě bolest zad opravdu může být genetika a že je to nedostatek třeba kolagenu. Jo, že nejsou, ano, <laughs> že chybí kolagen prostě ve tkáních a tím v podstatě vzniká i bolesti v zádech a často prostě uh, ta představa, že bolest zad vzniká právě třeba i z těch asymetrií, nebo se tam prokázalo, že půl centimetry nohy není potřeba ani podkladat, protože to taky nespůsobuje bolest eh, v zádech, alebo asymetrie, nebo nějaké následné skoliozy. Že je otázka, eh, co vlastně je i příčinou těch bolestí zad a může to být i ta psychosomatika. Čiže do popredí jdou jako biologicko-psychosociálne modely nad posturálně strukturálními. Dobre, ďalšiu otázku by som adresoval na Maroša a potom na Tomiho. Lebo naozaj diváci sa pýtajú priamo tú adresu na vás. Takže Maroš, s akými zraneniami sa ty najviac stretávaš u svojich zverencov? Tak keďže mám <laughs> tenistov, tak je to väčšinou rameno. A hokejisti majú tiež rameno, lakeť a spodná časť, lumbalná časť chrbta. Málo kedy, e, no kolena, ale keď to <laughs> v podstate, vlastne sú to aj kolena už som teraz som si spomenul, že, <laughs> že som riešil veľa kolien, takže vlastne aj kolena. A hlavne kolena. A u hokejistov sa viacej stretávaš? <laughs> ja som si to tak uvedomil, že, že je to to, ale hlavne sú to kolena. A u hokejistov sa viacej stretávaš eh, s tými zraneniami, ktoré vyplývajú z priamého kontaktu, ako zranenia na lade, alebo zranenia z preťaženia? Eh, ako ja viem, že hokejisti, keď sa vrátia vlastne po NHL po sezóne, tak najprv idú k zubárovi, potom idú k ortopedovi a dávajú ich všetkých vlastne nejakým spôsobom ich drotujú a dávajú ich dokopy. Však a väčšinou, sa, väčšinou sú tie zranenia, eh, aspoň čo sa si tak pamätám, že väčšinou sú to nešťastné zranenia, buď podsadnutie, alebo narazenie na mantinel, alebo ale ne, eh, mm, skôr je to buď nepozornosť, alebo je to kvôli kontaktu a to potom asi aj súvisí, ne? že ako náhle tam už bola nejaká... Čím si trošku unavenejší. ramena, že asi je náchylnejšie to rameno potom aj voči tým ostatným zraniam z preťaženia. Je, ale väčšinou, čo mám skúsenosť, tak väčšinou, keď niekto mal už e, buď e, kompletnú plastiku kolena alebo rameno, tak väčšinou to chore alebo to už dávané dokopy, tá časť, tá končatina je väčšinou vždy silnejšia ako tá presne tá zdravá. To je dobre, to akože, ešte, akože vážne, lebo tým, keď máš niečo zranené, tak sa sústredíš viac na to koleno. Niekedy pozabudneš, nie vedome, pozabudneš dávať dokopy tú, nevenuješ až takú pozornosť tej, tej zdravej nohe. A potom zrazu zistí, že aj on sám pocitovo zistí, že tá, tá operované, operované koleno to je stabilnejšie, je silnejšie. A... Takže podcenil vlastne ten v prvom rade predtým pevnejší článok ako pevnejší člen. No, že podcenil tú nohu, ktorá bola dominantnejšia, ktorá sa nezranila. Áno, áno, to, to, to je také, Pre... podcenil, on nepodcenil, ja som to podcenil. <laughs> ja ho mám na starosti a keď to podcením, tak to podcením ja, že, že si nedáš na to pozor. A, a to zase o tebe znamená, že ty vždy vrátiš peniaze, takže... <laughs> ja vrácam všetky, ja všetko robím zadarmo. <laughs> Eh, Tomi, na teba otázka. No, my sme, ináč o tomto sme sa debatovali ešte pred, že... A ja by som chcel ešte, ešte k tým no, zraneniam. Ja by som chcel tiež niečo povedať k eh, tým, tým mojim zverencom, že aké to je. Ja si myslím, že u nás je to zase áno, rozdávame údery, veľa udieráme a tak, a nie sú tie ruky tak rozbité, ale ja si myslím, že, že ide hlavne o ten pohyb, že keď je zlý pohyb, že ak tenisti majú lakeť, áno, tak aj boxeristi majú, že, že úder by mali ísť rovno, rovno, rovno, potom sa zatočí. A sú boxéry, ktorí zdvihnú takto ruku a potom takto udierajú. A stále je tam ten náraz. Takže u nás u nás, okrem toho, že máme všetci krivý nos a, a tam dostávame, ale, ale lakte a, a, veľa, a strašne veľakrát máme kríže. A ja si myslím, že tie kríže je vo veľa prípadoch, hlavne aj to psychikou, je to aj tým, že e, u nás je veľmi dôležité, jak presne stojíš, keď je zlý základný postoj, všetko je zlé. A veľa ľudí dáva tak úder, že dáva rukou a potom ide telo, trhne telo a pritom by si mal stále rotovať a tak by si mal dať úder. A ty len vždy trhneš, trhneš a brzdíš kríže. A mám veľa chlapcov takých, že prichádza k zápasu a vtedy už nemáme také silné tréningy a vtedy prídu tie bolesti krížov. Ja si myslím, že že myslia, že ja príde zápas, čo bude, lebo raz sa mu to stalo, tak mu to prichádza stále. Už nemáme také silné tréningy, nemajú sa prečo zaniť tie kríže. Ja si myslím, že, že je to na psychike, že moci už naukladajú a tie kríže to, tú váhu toho zápasu alebo to celého neudržia. Mám jedného boxera, ktorý to má. E, ja mám veľakrát problémy s krížami a keď som hlavne rozmýšľať tak, že nemôžem prehrať, čo keď Tomikit prehrá, čo to bude a tak. Tak veľakrát som cítil tie kríže. Fakt, že som si naukladal a tú váhu som nevedel uniesť. Potom mi naložili, prehral som, odtedy to neriešim. Ale, ale, ale fakt si myslím, že, že veľakrát je to o tej psíke a o tom, zase ďalšia vec, že jak technicky prevede ten, ten pohyb jak si ty hovoril pri tých behoch, jak robia. Tak... Že ti teraz skočím, ale teraz, presne to mi teraz povedal, si myslím tú jednu vec, že jak prevedú ten pohyb. Keď je v podstate nejaká tá hranica tej svalovej rovnováhy, či tie kríže a tak ďalej, z čoho to vyplýva, okno hovorí o, o psychike. Ale môže tá psychika byť spojená s tým, že tá svalová rovnováha nie je adekvátna k tomu, aby, dajme tomu, keď sa uvoľnia tie, tie, tie tréningy, zvyšuje, že sa zvýši možno tá svalová tuhosť a, zni, a zvyšuje tá svalová nerovná, môže byť to príčinou toho, že ho sekne? Alebo není to príčinou toho? Je ten laket, že on prepne, že urobí ten pohyb tak, lebo prečo urobí možno tak, že má zlú techniku, alebo že má niektoré svaly tak skrátené, že to nemôže urobiť tak, ako by to mal urobiť. A keď to neurobi tak rýchlo, tak prečo to neurobil tak rýchlo? Keď je skrátený, tak tá účinnosť toho pohybu a po zapojenia není správna. To znamená, že ani tá rýchlosť nebude, keď to není zapojenie správne. Aspoň ja si myslím, Jasne. keď tu niekto má nejaký iný názor, uh, <laughs> môžeme diskutovať. A, to mi, toto, keď naučíš svojich boxerov, tak konec. Toto ešte, keď zapojíš do toho všetkého, tak to už... Ja som už veľa. To bude ne, neprekonateľný. Ale ešte, to mi ešte takto, lebo eh, urobíme si ešte, predstavku. Ešte môžeme ešte? Že veľakrát je to na tom, že niekto sa, niekto sa naučí niečo zlé. Áno prerobiť je to ťažšie, jak, jak naučiť od, od základu niečo dobré. Ja som mal jeden prípad, že nevedel som udrieť zadný direkt. Boxujem 200 rokov a nešiel mi ten zadný direkt. Hovorím, že toto nie je možné. A jak je to možné? Každý údaj bol nepresný a nemalo to sílu. Tak som si zobral zrkadlo, nie, že by som sa mal rád, položil som si zrkadlo a jak som udieral, pozeral som sa do zrkadla, pýtom by som sa mal pozerať dopredu. Tak som si dal ten boxerský pytel a stále som tak robil, že udieral som, a, a uderal som dopredu, pozeral som sa tam, že jak stojím, čo mám robiť, zaviazal som si nohy, otec ma to naučil, aby som nemal široký postoj, tak som si dal sem špagát, hovorím, nohy sú v poriadku, tam stojím, jak som, váhu mám rozloženú presne 50-50%, všetko v poriadku a presne ten úder nemá koniec a není presný a není dobrý. Hovorím, čo tam je? A potom som udieral som bomba, rýchle, veľmi dobre. Stále som sa pozeral do zrkadla, hovorím super, super, super. Tešil som sa, hovorím dobre, nepozerám sa do zrkadla, bum, zle. Dobre, čiže ja sa musím pozerať do zrkadla alebo na rozhodcu, aby som vedel je dobre. A potom som zistil, že až som moc pretočil, keď som sa pozeral do zrkadla, tak som pekne dal dopredu a keď som sa nepozeral, tak som až moc pretočil telo a úder išiel tisíc kilometrov vedľa. Takže úplne iné to bolo a spravil som len možno pár centy rozdiel a už to bolo iné. A cítil som z toho Rameno, cítil som z toho kríže, všetko bolo zlé. A pritom len troška som zmenil pohyb. A, a už môže potom prísť, lebo udrem 10 krát, 20 krát je to v pohode a udrem 100 krát, 200 krát a potom už príde to zranenie. Takže tým pohybom, zlým pohybom si môžeme pritiahnuť to zranenie, to isté. A ty, Singrid, vlastne hovorila, že v rámci diagnostiky si spomínala silu izometrickú, to je vtedy, keď ten sval sa neskracuje, potom koncentrickú, to je vtedy, keď sa skracuje, a ek- excentrickú, keď je vlastne v napätí a sa predlžuje. No a teraz tá otázka znie, že naozaj v tom možno crossfite, že chýba tam tá excentrická fáza, že oni to šidia, hej, aby čo najviac tých opakovaní spravili. Uh, vieme to nejako vykompenzovať? lebo to sú tie kompenzačné cvičenia. Marian, stredol som si sa s týmto, že nejako vlastne to vykompenzovať, že ak v tej pohybovej činnosti e, tá excentrická fáza chýba, ako čo spierač je, že zopre činku a proste pustí že či sa to dá vhodne vykompenzovať. Lebo naozaj tí crossfiteri asi tam je najväčší problém to, že tam tie úpony a tie odstupy všetky sú proste ako vyťahované ako keby tým, tým švihovými vlastne pohybmi. A to, čo si ty mi hovoril, vlastne, že dáš, e, vystreš e, rameno a tým pádom naozaj, že je to švih a v tých krajných polohách môže dojsť k tomu, že ten úpon sa ako keby z tých kostí postupne z toho periostu dáva preč. Vieme to vykompenzovať? Tak poprvé, pff, netrenoval som nikdy v živote crossfitera, ani ja nie som crossfiter, a nestretol som sa s tým, lebo... Ale vieš, po tejto tréning... diskusii budeš... No bude dobré, po tebe my v tréningu, že? keď používame spieracké cvičenia, tak v podstate asi používam prvky crossfitu, aj keď ja to tak nenazývam, lebo je to spieranie. A nerobíme cvičenia s tým, že ju vyhodíš e, pri tom trhu a pustíš ju dole, ale ideš s ňou dole. To znamená, že zoberme si, ale zhyb, keď, zober, ale zoberme keď... si zhyby, že, vieš, robíš zhyby a napríklad tie klasické kanonistické alebo vesárske zhyby sú také, sa ktoré kmihajú, sa, no, sa my sme volali, že vlní sa tam jak one, no, že sa... plech. No, a tam ja tá viem, excentrická ale... fáza trošku chýba, že a naozaj on vlastne to pustí dole a je v tej krajnej polohe a dokonca to, to napätie tej šlachy mu umožní, že ide znova do ďalšieho. Dobre, ale keď si, ja neviem, mm, ja také zhyby nerobím, ale keď si, zobere, keď si to zoberieme, keď teraz budeme nahlas rozmýšľať, nech sa, nech sa prihlásia ak sú tu nejakí crossfitery. A budú zase veľa rozprávať, Ale nie, že keď si zoberieš, že gymnasta, gymnasta tiež švíha pri tých, keď ide na tých kruhoch a ide do nejakých sporov a tak ďalej. No hej, ale gymnasta robí aj tú izometriu. Robí tú izometriu, no, to je to moja otázka, ale urobí, či... ten, urobí aj ten švih a on má, ne, nemá vysadené, to znamená, že buď vie v tom dynamickom pohybe perfektne zastabilizovať to rameno, to lopatku, celý ten ramenný pletenec, že vie, kedy ho môže uvoľniť a vie, kedy ho musí zatiahnuť. Takisto si myslím, že to je pri tom trhu, tiež nemôžeš trhnúť a mať činku a ramena tu, ale musíš to mať položené, aby si vedel tú silu celú rozložiť. Čiže aj ten crossfitter podľa mňa, aspoň ja si myslím, že netrhne tú činku, pustí, vieš pustiť dole. Čiže ju trhne, lebo musíš, je tam sa mi zdá tá fáza, že sa musíš postaviť, Ilia má oprav, že keď ju trhneš, musí sa postaviť, až potom on púšťa. To znamená, že na zlomok sekundy je tam izometria v tej hornej fázi. Ale zase iných svalových skupín, vieš, tie, ktoré držia vlastne to rameno... No, ktoré, no veď áno, to rameno, ktoré musí byť Spáženie. zastabilizované a vlastne tým, že je zastabilizované, tak sa zapojí celý ten svalový reťazec cez serátus a tak ďalej, doprajúce šikme ruchu až, až do nohy. Takže vlastne tam, je tam izometria, je tam nejaká tá koncentrická sila, akurátne, že tá excentrická akože ju nebrzdí dole, ale on čiastočne ju brzdí si myslím, lebo on ju nepustí z tejto hornej, on ide tu dole a tu ju púšťa, aby, aby ho to nevyčerpávalo. Ja, takže... Nie v celom rozsahu pohybu, ako tú činku dáva hore. Ja, ja neviem, tak... Pff. Ilia? Tak, še, ale v tréningu ju používa normálne, nehádže tú činku, ale normálne rozvíja všetky tri druhy síly v podstate. Takže je to podstatné, aby to rozvíjal všetky tie tri druhy No určite, v tréningu si myslím, že na milión perc, aspoň ja by som to tak robil. Že aj keď štruktúra športového výkonu, to je jedno, že či je to crossfit, alebo či je to iná, iný typ športu, umožňuje to, že je tam len prevahe koncentrická fáza, tak v tréningu treba ju rozvíjať vlastne všetky ja si myslím, že určite aj crossfitery rozvíjajú všetky druhy tej síly, aj izometrickú, aj koncentrickú, aj excentrickú, lebo pre náraz síly u vrcholových top, top, top Myslím si, že aj tá excentrická sila je neuveriteľne dôležitá na zapojenie čo najväčšieho množstva svalových jednotiek do toho pohybu. Takisto ako aj izometria je dôležitá, lebo musí stabilizovať. Veď oni tam robia v tých e, overhead pozíciách, robia výpadov chôdzu, to znamená, že musí zastabilizovať hornú, hornú časť tela voči pohybujúcej sa končatine, čo je podľa mňa dosť náročné a keď to nevie položiť, on to udrží možno so stuhnutými trapezami, drží jak blázon, tuto zatiahnutý, ale tým ho to stojí podľa mňa toľko veľa síly, ako keď to niekto vie položiť, do, rozložiť do tej postury a drží to krásne na tých, na tých ramenách, tá sila sa rozkladá, tak je to podľa mňa o mnoho jednoduchšie. Aspoň ja si myslím. Ingrid, keď to nevie položiť, uh, nejaký funkčný tréning alebo proprioceptívny tréning by mu pomohol? Že, na, tak začneš robiť s pacientami a veľakrát chceš, aby zaťahli lopatku a trvá ti niekoľko možno dní, týždňov, kým vôbec si dokáže vlastne uvedomiť, že tam má nejaké svaly, že to zaťahne. To čo, to, čo ty hovoríš. On si musí uvedomiť vnímanie toho tela. To je ten tréning, že on vníma polohu tých svojich častí. Keď to dokáže urobiť, Ingrid ma môže opraviť, ale keď to dokážeš urobiť v stabilnej polohe, že len fixuješ to bez nejakého záťažia, pridávaš gumu, začínaš brnkať, pridávaš závaže, začínaš pohyb a tak ďalej sa postupne post- do- dostávaš. Gumu, expander myslíš? No, áno, áno, áno, áno. Ben, terabend alebo expander, ale to je jedno. Mm, tak ja bych ako řekla, že proste všech, ako všechny tréningy sú proprioceptívne. Jo, že prostě já bych to nerozdělovala. Všechno, co se hýbe a prostě cví, jako ráda by žije, tak sa vždycky ako trénuje tá propriocepcia. No niečo viac, niečo menej. O, ani to sa nepotvrdilo <laughs> moc. Jo, čiže zase ty meta, a to sú metaanalýzy. Jo, čiže algoritmus výběru proprioceptívneho tréningu, že první tento a potom tento zatím neexistuje. Jo, že nejaký standard. Že vyborte standardizaci a algoritmus jednotlivých proprioceptivních tréninků. Je taky zajímavé, že třeba pro proceptivní trénink se dlouho považoval pro sportovce, třeba fotbalisty, cvičení na labilní úseči. Jo, že dali se na labilní úseč, senzomotorika a to vám udělá, že nebudete mít eh, zraněné kotníky. Jo, ve si podstatě, um, <laughs> jaká Marošovi mohla... Labilní úseč, to je lano natáhnuté mezi stromami? Eh, ne, oni pod... Ne, no myslím, ako, jsou to třeba i bosu, ale jsou to normálně takové ty dřevěné úseče na senzometriku, takový ty polokoule se jim to říká. Zo spodu je poloko, na vrchu je taková jako plocha, úplně standardní prostě. Uh, jo, můžeme říct třeba, jo, dobrý bosu, už v takovým modernějším vydání, bych si řekla. Jo, a ve finále se prostě zjistilo, že eh, autory pro Profood konceptu, co je Jeremy Baker, Lloyd Paris, jeden je z Korziky, dneska tam už eh, si žije prostě trénuje fotbalisti, nebo dělá fyzio na fotbalisti, druhý je Jeremy z Paříži, ten dělá z nějaký americký fotbal. Jo, tak oni se jako zjišťovali, že když cvičí s těma fotbalistami na těch úsečích, že vůbec jako nemá vliv na ty zranění, že něco tam je špatně. A že je špatně asi ta pomůcka. <laughs> že vůbec jako to, že potřebují znížit tu úseč, že oni vytvořili takové jako destičky, které má jenom 10 stupňů a ještě je rozdělené na předonoží a zadonoží. Jo? Takže tam ty úseče všechny mali jeden společný prvek, že tu nohu trénovali jako celek, e, jako, že tu nohu takto. Že patu a předonoží. Jo? A dělá se to, a je to, ano, a je to prostě proti sobě a vlastně dělí se to v tom předonoží, jo, který tvoří prostě ty tarzální kosti, pak je zánoží, to je pata, předonoží, jo, ten zbytek. Takže ty vytvořili tuhletu pomůcku a nechali si to prostě opatentovat Jo? A navrhli, že to musí být jenom 10 stupňů, že tam musí být ta rychlost pro ten kotník. Že vlastně na těch úsečích se ty lidi velice rychle zadaptovali, Jo? A potom člověk musí vyvíjet jako hodně tu zemní sílu na to vůbec, aby ten člověk se tam jako nějakým, nebo ten sportovec stabilizoval. Jo? Že to je otázka k tomu proprioceptivní tréninku. Na druhé straně, eh, často proprioceptivní tréninky jsou vedeny mimo kontext používání do budoucna toho sportu. Znamená čo, že urobí sa... Vysvetlím nejaký úplne jednoduše. <laughs> jo? E, je, je, ako niekto si myslí, že když niekoho cvičí v leže, niečo učí v leže, jo, ako kompenzaci, že, alebo vytváří ten proprioceptivní trénink, já nevím, že proste si tam bude uvědomovat proste posturu nějakého napřímení, jo, nebo já nevím, dýchanie, nebo čehokoliv. Takže automaticky se to přenáší třeba do sedu, automaticky se to přenáší třeba do stoje. Jo? A je zajímavé, že kdyby tomu tak bylo, tak proč znova učíme to samé ty lidi v tom sedě a ve stoje, když se to mělo automaticky přenést z těch nižších poloh. Že často ty lidi jsou držený i v těch funkčních tréninkách třeba v nízkých polohách v leže, ale já nevím, jaký sport je v leže. Rozumíte mi? Box. Box. Box, KO. Áno, box. taký... Lebo sa musíš zodvihnúť. Viac súperov som má taký, ktorý sme zali. No. musíš sa zodvihnúť. No. Takže ty, jako eh, třeba, eh, zase se budú obracet třeba, Eja Lederman je takový ako anglický eh, neuromuskulární metodik, bych ho nazvala. Má velice hezké studie, on jako často publikuje třeba různé mýty, které vznikají a nebojí se o tom jako velice otevřeně prostě diskutovat. Čiže on si dává otázky jaký proprioceptivní trénink. A vrátím se teďka i k Marošovi. E, jestli já budu dělat proprioceptivní trénink třeba podle Kabata, což krásně vystihuje třeba e, komponenty pohybové, to mi připomnělo třeba nevím, první flexní diagonála, přesně se ví ty pohybové komponenty, které se v něm zapojí, kde nastupuje jaký sval, kam to má až dovést, co má v tom závěru udělat lopatka. Jo, ale zase já si říkám, a k čemu to bude ty aerobičce do kliku? Takže aj ten proprioceptívny tréning to není, že si niečo pozriem z YouTube a si jo, či... adaptujem na tak, a teďka, 4 druhy sportov. Tak, a teďka vysvetlím, v čem by měl ten funkčný tréning... Ja by som měl... vieš, konkrétnejšie, že... Konkrétne, ja, ja řeknu konkrétne. Ja, tak, ja Tricepsový dám... klik, musím naučiť v tricepsovým kliku pohyb lopatky. Nemôžu to učiť proste v iným kontextu. Že vemu si do kliku a budú učiť, jak se pohybuje lopatka v kliku. Úplne jednoduše. Vúči opoře ty ruky. Dobre, ale niekde musíme začať. Musíme asi začať aj možno v tom vlehu, alebo <laughs> hneď, hneď no. môžeme začať takto? A proč by sme nemo- museli začať v lehu? Ja mám dve, tri návštevy, ona má perfektný klik, trénerka mi píše, jak sme to dokázali. Mám výsledky. Proč, proč to mám delať proste 4 mesiace v jednej poloze, 5 mesiacov v ďalšej poloze a výsledek mám mať za rok? Proč? Nerozumím. Takže dôležité, že tú propriocepciu robí vlastne v tom pohybovom prejave. Áno, v tom kontexte, ktorý ona nemá. V tom, čo nemá. Mm-hmm. Dobre, uh, eh, taktože sme teraz vlastne, dá sa povedať, v takom období, že ten šport, neviem ako v Čechách, ale tu naozaj naberá rozmery, aj keď vy ste vždy boli ten Sokol naozaj, ako mal na to vplyv, že asi trochu viacej ste športovali ako my. No ale my športujeme teraz tiež a doháňame vás, však aj sme boli majstri a vy ste neboli vtedy. No ale e, k tomu sa nechcem vrácať, chcem sa vrátiť k tomu, že uh, je rozdiel asi, že keď športovec cvičí e, od 5 rokov a postupne je zaťažovaný a tak ďalej, je vedený tréningom, všetko má to nejakú naozaj hlavu a petu, nejaký rytmus. A asi je iné, keď niekto po 30 rokoch začne športovať, si povie, no dobre, mám trošku nadvahu, chcem ísť nejaký Ironman, chcem niečo zdolať, chcem si niečo dokázať, ísť na nejaké preteky, alebo len začať sa vlastne hýbať. No ale moja otázka je špeciálna, že konkrétna, som celý deň v robote, hej. dáme tomu, že mám sedavé zamestnanie, ako všetci majú, duševná činnosť, skončím o 5. v ofise a idem na tréning. A teraz otázka znie, že čo mám robiť? Mne, stačí mi, že sa rozbehám, zahrem to telo, hej, trošku aktivizujem enzymy a môžem ísť hneď do nejakého silového tréningu, alebo mám urobiť nejaký proprioceptivný tréning na to, aby som sa najprv trošku svaly uvedomil. Skúsme o tom Lebo je pravda, že naozaj teraz tá choroba z osedenia, jedna vec sú cievy, ale druhá vec je to, že u mladých ľudí boli chrbty. A tady zase dám otázku, proč mám čekať, cvičiť po práci? Ja tomu nerozumím. Proč necvičím v práci? Tak... Eh, proč nedelám propriocetební tréning v rámci své pracovní doby? Proč nemám už sestavu cvičení, které jsem nadávkoval jako fyzioterapeut tomu dotyčnému prostě do tej práce? Proč se nekompenzuje tam? Lebo všetci tu u nás na Slovensku nemajú no, peniaze na fyzioterapeuta. Proč musím čekať? A to vy, že vy v Čechách jo? zase ste ho pred... Vidíte, Češi už cvičia cez... Vy, už ste ako Japonci. Ale ne, to není vôbec zase o tých peniazích, to je o tom myšlení. Ako myšlení lidí je, že musím počkať do, ja neviem, mám 8 hodinovou 10 pracovní dobu a teďka musím ísť niekam cvičiť. Ja nerozumiem, že tá fyzio umí cviky práve do tej práce. A tá kompenzácia, tá propriocepce je zrovna v tej práci a môžu to cvičiť každé dve hodiny a môžu sa spírať každých 10 minút a môžu sa narovnávať a môžu sa protahovať a môžu sa probehnúť a môžu, môžu cokoliv a všechno je proprioce kompenzace. Ale jestli chci potom zvýšiť tú kondici, tak si pôjdu ešte k tomu zabiehať, vyčistím hlavu, ale ja myslím, no, Dobre, ale dajme tomu, že no, nemám, niekedy fakt není tá možnosť, že môžem sa trošku narovnať počas tej roboty a naozaj, lebo vieš, jedna vec je, že máš projekt, robíš nad niečím a teraz eh, asi ak robím nejaké kompenzačné cvičenia, tak musím mať plnú sústredenosť na to. A veľakrát v tej robote sa to proste nedá. Aj keď by som tam mal priestor... Ale ty potom pôjdeš, Viktor, proste 8 hodín sa kompenzovať? nechcem sa, op- vieš, to ne, sa Chcem sa aj vyblázniť, ja sa nechcem ísť kompenzovať. Ja chcem skončiť o 5, dáme tomu o pol 6, o 6 tréning a tá otázka znie, že či pred tým tréningom mám robiť nejaký kompenzačný tréning alebo môžem rovno nabehnúť. Ak sme teraz sa bavíme napríklad o tých zraneniach alebo o tom, že či to nejakým spôsobom pripraví ten organizmus. Tak podľa mňa určite nemôžeš začať hneď z, z, z nuly, keď 8 hodín sedíš takto za počítačom, prísť a urobiť a ísť na bomby. Vieš, no, aspoň... Však ja si to myslím, ale že čo mám robiť teda? <laughs> Nie, ako, ja si osobne, že je to hlúposť, veď to každý mm, normálny človek pochopí, že ako, čo sa trošku venuje... Tak ako číta, neviem, s koľkými normálnymi ty prichádzaš povie, do styku, že, ale... že to nemôžem. Ako sú také typy, že vyjde z auta a v podstate s tým, že prejde na druhú stranu chodníka a začne plný kotol bežať. Ale toho vidíš niečo po 200 metrov preveseného a už predýchava. Ale ja si osobne myslím, že e, a možno mi dajú aj ostatní zapravdu, že ten človek, keď sedí 8 hodín a má sedavé zamestnanie, tak je poskracovaný určite v niektorých svalových partiách, má nejaký, ja neviem, možno horný skrižný syndrom, spodný. Proste pokiaľ sa toto nejako, on aspoň čiastočne neuvoľní, tak zasa bude prehlbovať len tú svoju svalovú nerovnováhu. To znamená, ja si myslím, že všetci poznajú cez rolkovanie, nejaké základné e, stretchingové cvičenia s nejakým ľahkým zahriatím a potom môže začínať, dajme tomu, ten beh v poriadku alebo nejaký ten dynamický stretching, ktorý vie urobiť si a pripraviť to telo. Teraz súhlasím ale z Ingrid, že každý človek nepozná zamestnanie, možno popri akurátne, keď operuje kardiochirurg alebo niekto také, že asi nebude stať na jednej nohe a e, robiť <laughs> nejaký, nejakú sekciu, tak e, myslím si, že každý dokáže, e, jak Iveta, e, Ingrid správne povedala, vymyslieť si sadu cvičení tak, aby zapojil ten proprocentívny tréning v tej práci. A nikdy som na tom takto, ja osobne tiež nerozmýšľal, ale keďže sa celý deň hýbem, ale myslím si, že to je dobrá idea na, na zamyslenie, že není to špatné zaraďovať tým ľuďom, ktorí majú sedavé zamestnanie, sadu cvičení takých, aby začali a pripravovali to telo na, tú, na ten tréning už niekoľko hodín pred tým samotným tréningom. Poprvé to, ako to mi po, po, po, e, dobre pôsobí na hlavu, lebo viem, čo idem robiť. Poprvé, po druhé sa začínam pripravovať a po tretie aj tú rozcvičku pred tým samotným tréningom zvládnem o mnoho lepšie. Ko, je Môj pravda, názor. Je pravda, že sú prehľadové štúdie, ktoré preukázali, že uh, v prípade, že človek celý deň sedí a ide si len raz za deň zabehať alebo proste vyjazdiť alebo niečo, tak z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorní, to nie je až taká veľká výhra vzhľadom k tomu, že tie cievy v podstate sú tam ako keby statické, hej, nie sú až tak namáhané počas celého dňa. Takže toto by mohol byť taký message, že naozaj ako sú tí ľudia, ktorí, lebo je tu veľa aj trénerov a oni trénujú aj ľudí, hlavne ľudí, ktorí sú v podstate rekreační športovci alebo proste možno nejakí manažery, ktorí si ich môžu dovoliť, že by ich mohli naučiť to, aby naozaj a počas toho dňa nejakým spôsobom urobili aspoň zo pár cvičení a nie, že hneď po tých desiatých hodinách eh, nabehnú proste na nejaký tréning. Ja, ja by som, môžem? Krátkosti. Ja by som, ja by som začal určite s tým, že mal by tak začať deň, že on už, už niečo pre seba spraví. Že aj keď ľahký, ľahký stretching, ale zobudí sa tým, že som športovec, 30 rokov som nešportoval, ale teraz už chcem byť športovec, vrcholový, a to je jedno chce niečo robiť pre seba, tak už mal, mal by sa tak zobudiť, že niečo spraví pre seba. Tak chodí na, na šiestu do roboty, tak sa zobudí o po piatej. To je jedno. Moja, moja polovička o piatej už počujem, jak šlape na pásy, alebo ide, a nemusia, a ide na stepery doma, nemusela by. Ale má to tak nastavené, ja som tiež mával také dni, alebo také obdobie, keď som stával skorej a ráno som otrénoval a nie je nič lepšie ako ráno si spraviť tréning. A potom ísť napríklad do roboty. Ale keď, sú, keď už niekto tak chce, že odmaká tých 8 hodín v robote a potom chce ísť s nejakým trénerom trénovať, ale ja si myslím, že sa na to musí pripraviť už, už ráno psychicky, potom niekde v robote, tam rieši a potom, keď už idem na tréning, tak jak to ja robím, každým schodom, keď idem na svoj tréning, tak vyhodím Dominiku z hlavy, Malého z hlavy, robotu z hlavy, každým krokom a potom, keď robím rozcvičku, 3 minúty bežím dokola, zatočí sa mi hlava, bežím ďalej. Nie, bežím dokola a <clears throat> už myslím len na to, jak mi ide ruka, jak mi ide noha, dýchanie a stále si to. A už, len, už sa len sústredím na, na svoju robotu, čo ma čaká. To je veľmi dôležité. Takže nemôže prísť niekto na tréning, tréner, ideme na to. Hlavne, keď nie je nejaký športec, aj my si to nedovolíme, ktorí sme vrcholí športovci alebo aktívni športovci, ja keď niekto ešte nikdy poriadne netrénoval a zrazu chce začať. Takže určite má to nejakú postupnosť a pekne pomaličky treba začať. Treba naštartovať. Nenastručíš do auta, naštartuješ a ideš 200. A ještě doplním, každá metoda, která je propracovaná, já třeba se budu vracet i k našemu ACT, tam má pohybové vzory do denních činností v kontextu. Či já ho už učím, jak ráno bude vstávat a může si dát 10 otoček na bok už ty postely. A to už je pro něj té propriocepce. Už od rána si cvičí, čiže on se naučil kompenzaci, Naučil se to používat v běžném životě a shledá to tím přínosným. Nebude se přece učit eh, ty bezkontextové nějaké vzory, které ten mozek jako vůbec neví, proč by si je tam dával, k čemu by jim to bylo. Uh, eh, Takže <laughs> tak by to mělo mít jako nějakou jako návaznost vždycky. Naučím se nějaký cvik, už to zařazu do tréninku, do denní činnosti, do práce. A mám z toho čtyř rádoby borový bonus. Hm, keďže ste sa takto pekne zhodli, tak ja by som <laughs> teraz ešte prešiel naozaj na tie otázky divákov, aj keď eh, možno budú trošku aj vytrhnuté z kontextu, ale samozrejme, že chceme vyhovať aj našmu obecenstvu, aby na budúce prišlo tiež. No to mi počuj, ideme trošku o vyžive. Ako, nemusíš nejak extra veľa, ale diety. Že, eh, otázka na teba, že aké diety si vyskúšal a ktoré ti najviac vyhovujú? Ja som, ja som bol strašne veľký bordelár, čo sa týka stravy a som sa naučil, moja polovička ma naučila, že ak e, dostanem sa z nuly, je nejaký športovec, dostanem sa z nuly, chceme vrchol, máme 100, dostanem sa na 80 veľmi rýchlo, áno, som lepší ako tí ostatní, porážam tých ostatných. A potom tých 20, alebo niekde 10, nech sa ostane na 90. A to je už tá strava, krok, ďalší krok. Alebo strava môže zabiť všetko a padne všetko dole. Takže a potom sú maličkosti, tá životospráva. A hlavne tá strava, teraz je už u mňa alfa omega, e, skúšal som všetko. Som myslel, že najlepšie, keď ráno sa zobudím a dám sacharidy, to telo. Najlepšie zase som videl, že a kupicová kaša a všetky tieto veci, čo zbožňujem. A zase som, že mám 38 rokov a už som, už som cítil na sebe, že hopa, mám boky a, a ide to ťažšie dole a som športovec a aj to brúško je a pritom trénujem a keď sa už veľakrát venujem viac svojim zverencom, aj seba zanedbávam, ale aj tak tá strava musí byť alfa omega. A pri mojich, a u mojich tých zverencov to stále nejako e, no Dobre, čo konkrétne? pripomínam. Čo konkrétne? Teraz som prešiel od 11. novembra z na mesto Európy v Polsku a tam som videl svojho zverenca, ktorý zjedol všetok sladkého na reňaky, čo tam bolo a ešte chce robiť duplu a som bol na nervy z toho, že niekto chce byť majster Európy a, a len sladké, z toho nemôže byť energia. Z tých čokapíkov a všetko, čo tam bolo, ja som bol na nervy a nutely a všetko. A, a potom a Dominika, ona robí fitness, bikini fitness a veľa študuje tieto veci a, a mi povedala, že to je zlé, to je zlé. To, a sme to vlastne riešili doma, však živé športy, Ty živé si športom. Sladké? A ja som, ja som úplne vylúčil sladké, teraz nemám sladké. Teraz nemám, sacharidy mám len čo, ryžu a zemiaky. No, ďakujem pekne. E, takže, no, a prešiel som na tú pálevu, takže že mi úplne chutí, mi dám si slaninu s klobásou a zase dám slaninu a nedávam žiadne pečivo. Pečivo už neviem, keď som naposledy sladké vôbec nie. Sladké jediné cukry, čo príjmam, to mám, to mám z ovocia. To je všetko. A Dobre, ty si vieš predstaviť, že by si vylúčil úplne aj rýžu a zemiaky pri tvojich dávkach tréningových? Nie, rýžu a zemiaky mám. Rýžu a zemiaky Takže mám. Takže úplne taký nejaké... zastanca, že úplne... Nie, nie, nie, nemám, že to dávam bokom. Ale to, to, som, to som zistil, že ak nemám horálky a tieto veci, že bol som napríklad, ráno otrénujem, áno, otrénujem seba, otrénujem svojich zverencov, potom si riešim svoje veci, x veci, e, pobehujem Bratislava náspäť hore, ja som, ja strašne veľa lietam potom mám troška oddychu, pri malom zaspím, ten vypichne oko, bežíme ďalej, pobijeme sa, zazu tréning. A som unavený a snažil som unavený, nemám silu, tak som si šupol 4 horálky a ak som dobre naladený, už je to dobre, môžem ísť na tréning. A, a zistil som, že také výkyvy mám hore, dole, hore, dole a teraz, jak som vynechal úplne tie sacharidy, cukry, cukry ale tak, také tie obyčajné, tak, tak celý deň som tak dobre nastavený a nemám nejaké, fakt nemám výkyvy a dobre sa, fakt sa dobre cítim. Je to, je to individuálne, ale ja sa takto dobre cítim a, a moji zverenci, ktorí tiež nastúpili takto a, a nie sme, čo máme, horálky sú bombové, väčšie horálky, keď som si dal 6 kusov pekne do mlieka namáčané, lepší spánok ani, ani nemohol byť, ale už, už som to nemal fakt veľmi dávno a, a už mi to aj nechýba. A čo som, čo som zistil, že, že, že keď, som, keď si dám nejakú, niečo sladké, čo nie je sladké, dám si tie proteínové palacinky alebo tak, predtým to bolo bez chute a teraz sa mi úplne tie recepty úplne sa mi zmenili a teraz si dám proteín palacinky, sú také sladké, že také som ešte nemal. Ty si teraz ako bábetko, že úplne bez chuti všetko zje a mu to chutí. No, áno. Ja sa, pamätám na, chute. ja sa pamätám na moje také prvé rande s Dominikou, keď ona mala nejakú dietu vtedy. Sme vyskúšali už veľa výchu, vyskúšali tie sacharidové vlny. Tie boli drastické, to som išiel dole po schodoch, keďže som dostával keď som mali nulky, alebo som vytlačil spojku na aute, som dostal krž do lítka a ležali sme vedľa seba a som hovoril Dominike, takú chuť mám na sex, ale tak, <laughs> len, myšlien- len myšlienkach, takže bez energie, úplne bez energie. A, <laughs> ale musí povedať tu, tvoj, ten tvoj prvý obed. Išla som k nej a spravila mi kuracie prsia na vode, fantastické, keď som jedol hranolky, všetko. To už potom, ako sa ti vrátili chute, či to bolo ešte predtým? Nie, to, jak sme sa zoznámili, ja sme sa zoznámili, ja som bol strašne zalúbený a, a aj som, ale a som. Ale už, je, už sa nebojme to povedať, že to bolo bez chute. A spravila mi kurace prsia na vode. Dala mi pukancové chleby a, a jedz. A ja som bol zvyknutý na to, že bum, všetko nasúpené, dobre veľa soli a aj vegeta a neviem čo. A, a dala mi to na, tak pekný tanier bol. Ale tanier tam niečo, tam dalo no, niečo, úplne biele, bolo to meso, kuracie prsia, alebo možno si neviem, biele, krajal som to, hm, jaké, fantastické. Bá som sa povedať, už teraz je, už to vie, už som mi to 10 povedal, minimálne. Ale vyskúšali sme aj také veci. Hovorím, tie sacharidy a boli, boli na, mňa, na mňa silné. Vtedy som bol taký, že keď sme mali nulky sacharidy, že som bol taký výkyv, sme mali, vtedy som bol úplne hotový. Teraz táto strava, čo, čo mám, ja si myslím, že... Že našiel je, si si niečo, čo ti vyhovuje. Áno. A po my tých všetkých rokov, že excesov a Povedali sme, že do 1. marca, do 1. marca sme povedali, tak sme sa dohodli, že do 1. marca nedám žiadne sladké. Bol som na sladké, keď som sa nastavili na benzínke, tak som to vykradol a, jedol som gumené cukríky a gumené cukríky. Úplne zbytočné, že, že som bol unavený, bol som hladný a nedal som si normálnu stravu a dal som si gumené cukríky. A potom som si povedal, že ja chcem byť najlepší a najlepší, ja si myslím, že nejedia gumené cukríky. Ja si myslím, že majú normálnu stravu. Mm. Takže to je tiež o tej disciplíne. Mm. A, a teraz, ja chcem byť napríklad byť vzorom pre mojich s Erencov, keď ja jem hlúposti. A nejak aj, nejak aj moja Dominika, že sme to, čo jeme. Tak, Dobre, ja, chcem ja by som gumený, na chvíľku to ešte medvedík, tak mám to jesť. Tak ešte sa vrátime. Uh, skúsime ešte ďalšiu otázku, aj keď um, tieto, niektoré otázky sú také, nie že by sme ich nechceli dávať, ale je veľmi ťažko odpovedať na otázku, že boli ma kolom, boli ma členom, že čo s tým mám a tak ďalej, ale Katka sa pýta, že mám presilený členok 6 mesiacov. Dá sa to ešte napraviť po takom čase? Alebo to už mám brať ako chronické zranenie? Ako mám presilený členok. Čítam, no. Co <laughs> je to, no, presilený členok. A bolí asi, no. A ona s ním trénuje ďalej? Určite, ja poviem, ak je športovkyňa, tak 100%, 6 mesiacov neoddychuje. Tak proč sa diví, že jej to pořád bolí? No toto je to, že asi možno niekedy ten členok asi bude aj z chrbta, alebo z, z, tá oblasť asi je odnekaďal inakaďal. Že nie vždy to musí byť problém len toho samotného členka asi. Takisto ako napríklad s hamstringom alebo s, s achilovkou. Že niekedy boli achilovka a ten mm. človek má ploché nohy a vlastne to nie, že má presilnú achilovku z behu, ale on má problém, áno, je presilená pri behu, lebo má ploché nohy asi. Zase to mýtus. Ty ploché nohy nemáme. Nemáme? Ne. Ty má jenom malé deti. A tak niekto má také, že ide... Nemá. Nemá? Tak dobre, niekto má viac, niekto má menej. Ani menej, ani viac. <laughs> Takže to sú tie mýty. A e, zase budu dávat tie argumenty. E, postavte si, kdyby jsme přinesli poroskop sem, e, to je prostě jenom jednoduchá mašinka, kde se postavíte na sklo a vidíte si ze spoda ty nohy, tak většina tých lidí nám pořád tvrdí, my, já když jsem bemal, ja já mám plochy nohy a proto se na to podívejte. A teďka se dívá a kouká a prostě nemá vůbec jako plochy nohy. To, co je tam problém, je spíše, že má jinak rozložení tlaky na tých nohách. Tá klemba ako taková sa vám do 6 let väčšinou vyformuje. Tam sledujete od detí na 3 letech, když je 15 stupňov valgozita paty, tak to berete že je něco špatně, ale sledujete. Čiže tam by měla být ta prevence. Jo, a v podstatě ta valgozita 5 stupňová na 6 letech eh, je celkem v pořádku. Že tam většina, jednak vám vyzrává anteverze krčku femoru, jo, že tam furt ty procesy dozrávací. A to, že někdo mi říká, že má plochy nohy a pak jako vůbec je nemá, to je zase takový ty, to mýtické. A vůbec by neměl určitě plochonoží typu 3, jo, kdy ty děti má úplně ty polštářky na tu druhou stranu. Takže tady zase budu oponovat, eh, protože u nás i v centru každý fyzioterapeut eh, snímá eh, pacienty, ten záznam máme hodně, jo, dalo by se už vyhodnotit třeba desetisícové soubory a kdyby jsme udělali tu škálu, tak tam nenajdeme. Naopak jsme zjistili, že sportovci mají často i vysoké nohy, protože třeba ty dělají skokové sporty, tak hodně trénoval tu klembu nožní. Takže jenom a teďka k tomu členku, tím pádem si myslím, že kdyby někdo z mě změřili to rozložení tlaku, co se dneska dělá i běžně, jo, tak tam bychom potom mohli jo, zjistit, jo, zda tam je třeba i problém, buď v tom kotníku, anebo v těch zádech, ale těch záda většinou, když je i problém, tak ta bolest začínala v zádech, třeba ustoupila, pak se přesunula třeba do ty nohy. Že zase je potřeba jako vědět tu diagnostiku a tomu se říká prostě vědět i tu anamnézu, ty progrese s tím časem, kdy ta bolest začala, čem začala, jestli s časem se zhoršuje nebo naopak se zlepšuje. To, Zkrátka že, nevíme to takto vyřešit. Eh, to není to přesně, my máme časté, informací. Přesně tak, alebo já mám dotaz, já jsem včera třeba i dostala ještě na mail, vím, že jdete do Bratislavy, ráda by som se vám tam prostě ukázala, mohli bychom pohovořit a tak dále, já ráda, ale nevím, jak bych to tady úplně provedla. Jako. Jasné. Uh, Tomi, ty koľko spíš denne? Koľko spíš denne? Eh, teraz som, teraz som taký neporiadný, že neviem zaspať. To akože už aj vekomu. Teraz to, je, teraz to je také, že, že pred polnocou nikdy nejdem. Mám strašne veľa myšlienok v hlave, strašne veľa vecí rozrobených. Nie som len tréner, nie som len boxer, som aj tréner, som aj, aj, aj učiteľ, som aj aj otec, náhradný otec, náhradná matka, všetko tých mojich zherencov, všetkých problémy berem na seba, mm-hmm. vychovávam ich. Teraz plus som vysníval tú boxerskú akadémiu Tomio keď to mám stále v hlave, si to kreslím, na to myslím. Uh, teraz je olimpijský, uh, rok a mám tam zverenca, ktorý má veľkú šancu, aby sa dostal na olympiádu, je ten Billy Tanko, ten náš cigánik, uh, ten šampión z Chatrče, ktorý môže spraviť obrovskú do, do sveta a my sme od roku 96... Ale aj medzi Romami spraviť, lebo ich motivuje, nie? Áno, jasné, on, on je fantastický, on je fantastický chlapec, je vzdelaný, je šikovný, je, môže byť... Však, Takže všetci... spíš teraz menej, skrátka. Ne, teraz neviem spať, teraz lebo neviem zalahnem, spať. zalahnem a takto mi no. ide, ide motor hlave. Ale keď som v príprave a som poslušný, tak už mali idem spinkať alebo aj po obede si pospíme a to mám, to mám rád. Lebo to je otázka, Maroš už má tiež, tiež hovoril dneska, že spal 5 hodín, už budeme končiť. Ešte chvíľu vydrž. Uh, lebo otázka padla, že či nejakými regeneračnými alebo rehabilitačnými prístupmi dokážeme nahradiť spánok. Určite. Dokážeme nahradiť Určite. spánok? Áno. Maroš? Ja si tiež myslím, že akože neviem, či nahradiť, ale ja keď som na vysokej škole bol, tak som veľa experimentoval a ja som dosť <laughs> často skúšal e, a aj diplomovku som robil takú z, z meditačných techník a myslím si, že keď vieš dobre meditovať, tak ti stačí... 20 minút. Ja ne... Čože? 20 minút. 20 minút, akože no, fakt, počkej, ja som tedy ale, veľakrát spal. E, ale keď som, pobedný spánok. Nie pobedný nočný. spánok, nočný spánok, tak ti stačilo tedy, ja neviem, 4, 4 hodiny spať a fakt som nebol vtedy unavený, som, ale som, som sa tomu venoval Ráno o 6. viem, že som chodil cvičiť na 30-40 minút do, do botanickej záhrady, po obede som cvičieval, akože fakt som sa tomu venoval veľmi a neviem, či sa to dá nahradiť. Úplne teraz viem, že napríklad by som mal meditovať koľko chceš, pokiaľ <laughs> nebudem spať, tak som v prdeli ráno. <laughs> Takže... Dobre, ale, ale teraz ale teraz to iné. Si športovec, si aktívny športovec, ktorý má na starosti len to, aby sa pripravoval. Nemáš iné veci v hlave, len to, aby si poriadne otrénoval, aby si si išiel za, za svojim cieľom. A nie je to, že ty máš ešte ich starosti v hlave, ja mám ešte x iných vecí v hlave a to ťa najviac unavuje. Neunavuje ťa to, že musíš ísť na tréning, po obede ďalší tréning, to, to ti dá psych, e, fyzickú únavu. Ale tá psychická únava ti viac zobere a potom príde to, že, že je málo spánku, unavený si, ty sa unavíš. Ja si myslím, že ty sa unavíš hlavne tuto a to ti zoberie najviac. Asi je to Keď sa budíš, zobudíš sa ráno a si nevyspatý a spal si 10 hodín, preto, lebo túto si nevypol. Ale napríklad ja tu, uh, nevyspatosť, keď ráno sa zobudím, že som unavený, tak už viem, že som deň dozadu úplne naprd jedol. Napriek tomu to už možno. úplne vyskúšam, že keď zle konzumujem, že fakt, že zle. Alebo piješ. Že, <laughs> no, keď pijem, ale v podstate my športovci nepijeme veľa. Ale keď e, zlú mám stravu, tak viem, že mám, môžem spať aj 8 hodín a e, zobudím sa zle, ale u športovca si myslím, že najlepšia regenerácia je spánok. Takže myslím si, že športovec, keď spí, aspoň si myslím, že tých 8 hodín Max. a po obede si dá tú meditáciu, čo robia niektorí športovci, normálne nejaký autogénny tréning, tak si myslím, že je to úplne perfektné. Ako výborná kombinácia. Osobne si myslím. Jestli můžu teda ano. doplnit, já nevím, na kolik můžu tady vzpomínat jména, a jak sledujete třeba i mezi obory, to znamená nějakou neurofyziologii, tak asi před třema týdny zpátky v Hyde Parku v Čechách byl profesor, myslím, byl František Vyskočil. A on právě říkal, že je strašně důležitý jako spánek ehm, kvůli neurologii, že Eh, neurové bunky jako nemají nějakou jako možnost, nebo jestli se regenerují, to jo, je otázka ty fyziologie. A oni, když nemají dostatečný spánek, a on říkal 4 hodiny, že často eh, si někdo myslí, že kdy byl na flámu přes týden, že to dospí o víkendu. Že to vůbec jako není pravda a že ta bunka zvolí nějaký sebevražedný přístup. Jo, čiže vy si jako, jako by za sebe vraždíte ty bunky prostě v ty mozkové kůre, ty spoje, čiže se ochudzujete, rádo by tím jako kratším spánkem o ty možnosti těch neuronálních sítí, které máte v mozkové kůře. Takže to jenom bych ako tak doplnila. Takže to je to posolstvo, že môžeme meditáciami nejakým spôsobom ja, zlepšiť tú prípravu, no, tým pádem... ale asi spánok úplne nejak nahradzať. Že... Tak. A druhá vec, že ak máš športovec 18 rokov, tak eh, ten spánok by mala byť asi priorita. Ako to, Tím bych chtěla říct, je opravdu jako je to dostupné, jako podívejte se, on je vynikající jako neurofyziolog, který jako hodně zdůvodňoval, dostal nějakou cenu, prostě nevím, science, píše do kvantové fyziky a pro mě absolutně mě oslovil strašně moc a, a některé věci mi hodně teda vysvětlil a zas by to nepovažovala jako úplně na tu lahkou váhu, čiže on tvrdí, že opravdu ty 4 hodiny by se mělo prostě spát tak bylo zajímavé eh, to mm, propojení těch neuronálních spojů v mozku. Mají chlapy prý více předozadně a ženy to mají mezi více těma hemisférama. Že možná i to může být nějaká predikce k sportům, to pochopit. Hmm. Na mozog ženský mám na... A... Já vždycky říkám manželovi, že takhle a my takhle, <laughs> ale najdeme vždycky ten konsenzus, nějaké společný řeči. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, eh, že ste prijali naše pozvanie a zúčastnili sa našej debaty. Myslím si, že e, všetci, čo sme tu, sme sa niečo aj dozvedeli a naozaj toto nebola určite že strata času a minimálne nejakým kultúrnym aj zážitkom nás to obohatilo. Ďakovať našim hostom, že sa dneska prišli porozprávať, takže Ingrid Springrová. Maroš Molnár a Tomikit Kovač. A ďakujem aj Vikimu za výborné moderovanie a jak nás prevádzal celým večerom. Ďakujeme. Vám prajem šťastnú cestu domov a vidíme sa niekedy pred letom. Čaute.